Saya ingin bermula dengan bermohon maaf kepada hadirin sekalian, tuan dan puan kerana saya duduk sedikit lebih tinggi dibanding tuan puan sekalian. Tidak mengurangi kemuliaan tuan puan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya boleh sekadar nampak saja bagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ربنا رحمة للعالمين فهدى الناس إلى هداية الله بالقرآن المتين على طريقة الإتقان اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin sekalian, tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sampai dengan detik ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak berikan selamat terlebih dahulu bahawa pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar memahami mendalami tuntunan syariat dinul Islam dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Tafakkur fid Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian yang sangat besar bagi umatnya yang meluangkan waktu masanya untuk memperdalam, memahami tuntunan syariat dalam Islam. Pujian ini kemudian dirangkum oleh Al-Imam Al-Bukhari dimasukkan dalam bagian hadis di kitab beliau Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi disingkat dengan nama Sahih Al-Bukhari terdiri dari 97 pembahasan 97 kitab. Di kitab yang ketiga disebut dengan Kitabul Ilmi. Nomor hadis 71. Posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga ada riwayat versi lain dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dengan matan yang sama. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khaira yufaq yufaqihhu fid din man yuridillahu bihi khaira man ismun mausulun yadullu ala al fardiyatil ammiyah konjungsi huruf sambung yang menunjuk pada subjek bisa juga objek tanpa batas dia pada personal singular tapi tanpa batas bisa laki, perempuan tua muda besar kecil kaya cukup siapapun dia man siapapun kata Nabi yuridillahu bihi khaira yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik memiliki sifat-sifat mulia jadi bukan baik dipandang oleh manusia kalau tuan disebut baik oleh orang orang Kuala Lumpur jangan dulu bahagia seronok karena boleh jadi orang Putrajaya tidak mengenal kita kalau orang satu Malaysia menyebut anda baik jangan dahulu bangga Karena boleh jadi orang Indonesia mimpi pun tak nampak kita. Bila se-Asia menyebut kita baik, jangan dulu bangga. Karena boleh jadi di Eropah sampai Afrika tak mengenal kita. Tapi bila Allah yang menyebut kita baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata dia orang baik. Sampai masuk ke alam kubur pun dia baik. Berjumpa dengan Allah di akhirat, dia baik. Quran surah ke-19 ayat ke-15 paling kiri di pertengahan di mushaf. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Orang-orang yang dipandang baik oleh Allah tu dicontohkan Nabi Yahya alaihi salam di ayat ini, maka dia akan dijamin baik di tiga alam. Yauma wulida sejak dia hidup di muka bumi, wa yauma yamutu saat wafat dia dimuliakan Allah, wa yauma yub'atsu hayya saat dibangkitkan pun bahagia dia karena disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dia dapat kebaikan. Saat wafat dia dapat sakinah husnul khatimah bahkan panggilannya indah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30-nya saat wafat di alam kuburnya dia mendapatkan kenikmatan sampai Allah menyampaikan kalau dia mampu dia dia akan datang kepada keluarganya familynya dia akan kata tak usah kau menangis jangan kau bersedih aku dibahagia sangat di sini kalau kau mampu cepat datang menyusul sini itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171 ya. Saat bangkit dia di yaumul qiyamah senang dia. Bahkan saking baiknya ada orang yang diperkenankan menatap Allah tanpa hijab saat di dunia tak nampak dalam gaibnya. Dunia alladzina yu'minuna bil ghaib di akhirat dia mampu menatap Allah tanpa hijab berbinar wajahnya bukan kerana masuk surganya tapi kerana bisa menatap Allah tanpa hijab. Itu ada di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23 sebelah kiri paling atas di mushaf ya wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ada orang yang wajahnya nampak bersinar gembira di masa kiamat tu banyak orang gelisah banyak orang khawatir banyak orang minta syafaat datang ke nabi adam tak mampu beli syafaat datang ke nabi ibrahim tak mampu beli syafaat datang ke nabi musa tak mampu beli syafaat datang ke nabi isa malu beli syafaat kerana banyak umatnya menganggap dia sebagai tuhan mencari syafaat ada satu golongan yang dia berbinar wajahnya. Kenapa? Diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Siapa mereka ini gerangan saat di dunia? Di antara mereka adalah orang-orang disebut oleh Nabi, orang-orang yang disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tuan puan ingin masuk ke dalam golongan ini, maka di antara pintu-pintunya ada pintu yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi nomor hadis 71. Siapa gerangan mereka ini? yuridillahu bihi khaira man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din maka orang ini akan dibimbing oleh Allah langsung diringankan langkahnya dibukakan pintu hatinya untuk mau belajar mendalami tuntunan agamanya ah jadi kalau ada penambahan dari urusan dunia kedudukan tu meningkat hati-hati jabatan mulai meningkat harta mulai melimpah ah jangan dulu bangga karena itu boleh jadi belum jadi ukuran kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbahagialah kita semua di antara sekian hamba Allah yang hidup di sekitaran Kuala Lumpur ini, lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat terbaik di muka bumi, di masjid di rumah Allah untuk belajar dari tuntunan sebagian dari agama kita. Semoga ini menjadi tanda pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kita menjadi orang baik di dalam pandangan Allah insyaallah. Ya. Dan tidaklah cukup dengan amin. Kita mesti belajar dulu ni. <laughs> ya. Jadi kurang apa lagi lah baiknya Allah pada kita. Sudah diberikan lingan langka, Datang ke masjid. Duduk pula. Tinggal belajar. Kalau ini semua belum mampu merubah kita jadi baik. Dengan cara apa lagi Allah mesti merubah kita semua. Ya hadis yang kedua dalam hadis Ibn Majah. Nomor hadis 233 diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu orang-orang yang kemudian berangkat untuk menuntut ilmu maka setiap gerak langkahnya peluh keringatnya akan dicatat langsung untuk meringankan langkah ia ke surga Nabi SAW bersabda man saraka tariqan yaltamisu sufihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah siapa yang mampu menggerakkan langkahnya menyiapkan dirinya menempuh jalan dia untuk belajar pengetahuan walaupun sedikit saja ilma nakarah walaupun sedikit satu ayat saja satu hadis saja maka Allah akan balas semua jerih payahnya semua kesungguhannya dengan meringankan langkahnya ke surga insyaallah jika tuan puan ingin belajar di majlis manapun lalu memilah memilih mana pelajaran yang harus saya dahulukan maka di antara sekian yang banyak kita pelajari itu ada fiqh kah ada tauhid kah ada tafsir kah maka nabi memberi rumus dan rumus ini disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 4739 Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah ibn Marthad. Al-Qamah ibn Marthad menerima dari Sa'ad bin Zubaidah. Sa'ad bin Zubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu di riwayat jalur kedua dari sahabat Ali bin Abi Talib karamahu wajah. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqal khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kata Nabi, jika ada orang baik di muka bumi ini yang hendak belajar, yang nak belajar, maka di antara mereka yang terbaik adalah orang-orang yang mau bermula memulai pelajarannya dengan belajar Al-Quran lantas mengamalkan apa yang telah ia pelajari itu. Kerana itu insya Allah dalam kuliah pagi ini kita akan mencoba untuk berusaha menjadi orang baik dalam pandangan Allah dan Rasulullah dengan belajar tentang panduan hidup berdasar pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai kuliah kita ini. Semoga Allah berkahi kita semua, berikan keikhlasan sehingga mudah ilmu kita dapatkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik, saya senang mohon izin saya berdiri sini supaya nampak dan terlihat. Saya senang menyampaikan kuliah dengan argumentasi atau dalil-dalil yang bisa dipahami dengan jelas sehingga ketika kita amalkan kita punya keyakinan untuk beramal dan bila ada soalan disampaikan pada kita kita bisa menjawab kerana itu mohon izin nanti dalam kuliah ini mungkin agak banyak sedikit saya menulis dalil-dalil yang kita cuba uraikan sehingga nanti kuat landasan kita dalam beramal ataupun nanti kalau disoal kita bisa menjawab dengan baik insyaallah sepakat ya Ha, tinggal sepakat saja. Saya yang terangkan, saya yang tulis, mungkin juga saya yang hapus ya. <laughs> Baik, bismillah. Pertama, mengapa Al-Quran? Saya ulang ya. Mengapa mesti Al-Quran? Satu. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran atau manfaat Al-Quran bagi kehidupan kita? Hingga kita berpulang kepada Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan tuntunan atau pedoman Al-Quran dalam kehidupan? Di era kita sekarang. Dan meraih kejayaan seperti umat dahulu berjaya. Tiga poin ini yang kita coba dudukkan. Kita bahas dan mungkin kita diskusikan di akhir kajian kita insyaAllah. Saya ingin berikan gambaran sejenak. 15 abad yang lalu. Bahkan 150 tahun sebelumnya. Kalau 15 abad yang lalu itu baru sampai pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 150 tahun sebelumnya itulah mula masa yang dikenal dengan nama jahiliyah. Jahiliyah sampai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di tahun gajah itu sekitar tahun 571 Masehi. Kita perlu sepakat dulu kenapa masyarakat pada saat itu disebut dengan nama jahiliyah jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahalah, ada jahiliyah. Itu berbeza. Jahlun bodoh. Jahalah dinaungi kebodohan. Jahiliyah penuh dengan sifat kebodohan. Jadi kalau mau mencari semua sifat bodoh, di situ kumpul semua. Kalau mau mencari semua yang kotor, di situ ada semua. Kalau mau mencari semua yang jelek-jelek, buruk-buruk, di situ ada semua. Anda mau mencari misal, anda cari pencuri paling buruk semuka bumi, ada masa itu. Jadi kalau sekarang ada pencuri, dia terlambat. Dan lebih pakar pencuri di Zahilia dibandingkan masa sekarang. Bila ada anak tahu seorang perampok, perompak, ada masa itu. Dan lebih dahsyat sifat perampoknya dibandingkan perampok sekarang. Di perampok sekarang ini kecil-kecil saja. -kecil kalau jauh sama masa jahiliyah, mereka tak tanggung kalau ada perampok sekampung ikut merampok. Ada satu nama daerah namanya Gifar. Itu kota perompak pada masa itu. Jadi semua di dusun itu, desa itu semua perompak. Lewat situ mesti bayar. Tak bayar, hilang dagangan. Kalau tak hilang dagangan kafilahnya, hilang nyawa lah. Lewat, bayar. Lewat, bayar. Ada upeti. Desanya disebut dengan Gifar namanya. Ada lagi kebiasaan orang berzina. Wah itu sudah tiap masa lah. Jangan dihitung harinya lagi. Bisa setiap minit orang bisa berzina. Bahkan suami kalau dia bosan dengan istri, dia akan undang kawannya dia kata, saya bosan dengan istri saya, kita tukar malam ini ya. Bisa tukar saya tujuh. Lebih daripada hewan. Lebih daripada hewan. Ada yang senang berkelahi, tak tanggung. Ada orang yang kalau tiap hari dia naik ke atas Jabal Kubis. Jabal Kubis ni kalau sekarang, kalau misalnya tuan puan datang tak berhaji, ya saya berdoa bermohon pada Allah, semoga yang berangkat tahun ini diberi kemudahan oleh Allah dan semoga yang belum berangkat insya Allah dimudahkan untuk berangkat ya. Dan tak cukup dengan amin, menabung dari sekarang ya, <laughs> nabung. Ikut tabung haji lah. Ah, nanti kalau dari Zam-Zam tu ada menara Zam-Zam ya. Nah, saya, saya coba ilustrasikan ya. Uh, ibu kelihatan ini? Terlihat? Oh tidak, saya belum belum tulis. Bagaimana bisa terlihat? <laughs> saya belum tulis ya, belum tampak ya. Tapi, ah, ini misal ni ada zam-zam ni ya. Saya ilustrasikan. Ini zam-zam ni, Ini nyebrang sedikit, ini ada sofwa, hotel sofwa. Yang ini ada jalan ni. Ah ini ni ada bukit besar yang sekarang ada istana, istana raja ni. Ini Jabal Kubis namae. Ya, kalau belok kita sini, di sini ada pos security satu, ada CCTV satu menghadap sini ada seorang security satu orang pakaian coklat sini ada kipas angin jumlahnya 35 kipas angin sini ada pintu 26 bab Ismail pintu 27 babun Nabi kemudian sini babu salam 150 meter dari sini ke sini ada tempat labi lahir maulid Nabi namanya sini di sini tempat Nabi kemudian berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah di sini di sini ada rumahnya Abu Jahal ya sebelah sini nah ini Jabal Kubis jadi ada orang yang di masa itu ya saking dahsyatnya ia punya kekuatan tiap hari dia naik ke bukit ni dia naik ke bukit dia umumkan dia maklumkan siapa yang berani dengan saya ingin bertarung datang ayo naik di bukit manapun di bukit manapun jumpa dengan saya kita bertarung tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang baru melahirkannya pamit pada ibu yang sudah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama setiap hari jadi semua bentuk keburukan tampak pada saat itu tempat. Dukun ada. Penipu banyak. Perampok ada. Pemabuk banyak. Pezina banyak. Dan disebutlah dengan nama jahiliyah dan tenggelam dalam dasar kehidupan di buka bumi. Diapit oleh dua kerajaan besar. Imperium besar. Ada Romawi sebelah kanan dan Persia sebelah kiri. Ini tak nampak ni di buka bumi. Tak ada peradaban. Tak dikenal siapapun. Yang dikenalnya tu sudah masa terperosok saja. Jauh adnya. Tak ada apapun di sini. Tak ada cahaya, semua sifat buruk. Romawi dikenal, Persia dikenal. Dua imperium yang bersaing satu dengan yang lainnya. Saya tidak berkisah tentang satu hal yang sangat penting. Tertiba kemudian, diutuslah seorang rasul. Lahir di sini. Di dekat Ka'bah Al-Musharrafah. Dan ini berkat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi Selesai mereka berdua meninggikan bangunan Ka'bah, maka berdoa di dekat Ka'bah, di antara doanya memohon kepada Allah agar dilahirkan seorang rasul yang terbaik di akhir masa nanti di tempat yang paling baik di bumi. Karena rasul ini spesial, rasul paling mulia, rasul paling istimewa, ya Allah, lahirkan di tempat spesial paling istimewa di bumi. Tak ada tempat paling istimewa di bumi kecuali Ka'bah al-Musyarafah. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Quran surah ketiga ayat 3 ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, Ka'bah, lalladzi bi Bakkah mubarakah. Berdoa di samping Ka'bah diabadikan doanya dalam Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri agak sedikit ke atas. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim rabbana ya allah wab'ath fihim rasulan minhum mohon nanti kelak utus seorang rasul dari kalangan mereka yang lahir di sekitaran Ka'bah ini bukan di tempat lain dia akan membawa misi membawa ayat-ayatmu kerana itu nanti wahyu yang turun pada Nabi Muhammad semua disebut dengan ayat. Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Al-Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Ayat, ayat, ayat, ayat. Wa yu'allimuhumul kitab. Lalu mengajarkan kandungan ayat itu. Wal hikmah. Menyampaikan esensinya. Hikmahnya. Wa yuzakihim. Dan membimbing umatnya. Membimbing kemudian masyarakatnya. Supaya terbebas dari sifat-sifat yang buruk. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau yang maha perkasa dalam mewujudkan itu dan maha bijak untuk memilih siapa sosok itu. Itu doanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wasallam. Nabi Ibrahim tu itu kakek buyuk Nabi Muhammad generasi ke-30. Setiap satu generasi itu bisa 2000 tahun, 3000 tahun, 1000 tahun, ribuan tahun usianya. Jadi ini generasi ke-30. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam 30 generasi jadi tuan puan bisa bayangkan berdoa 30 generasi sebelumnya jawabannya datang lama setelahnya Di doa itu pasti ada faidahnya. Kalau tak dikabulkan sekarang, esok lusa mungkin cucu yang dapat. Tuan puan berdoa, ya Allah jadikan keturunan hamba, ya Allah ada yang penghafaz Al-Quran. Bila bukan tuan, bukan puan, mungkin cucunya nanti. Mungkin anak dari cucu, bisa. Jadi semua doa selalu ada faidahnya. Lalu berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahirlah Nabi Muhammad. Ini Ka'bah di sini. Kalau kita tarik dari Hajar Aswad kemudian masuk ke sofa untuk sa'i dari Safa tadi kali terus inilah yang disebut Maulidin Nabi yang sekarang menjadi museum Maktabah Kadimah. Ya, perpustakaan klasik di sini ada. Nah, yang mau saya sampaikan ini yang sangat luar biasa. Ketika Nabi ini diangkat oleh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi rasul, maka yang paling indah, mukjizat terbesarnya yang diturunkan bukan tongkat seperti Musa yang bisa membelah lautan. Bukan seperti Nabi Isa yang sekali sentuh penyakit bisa sembuh sentuh sembuh masaha menyentuh masaha yang disentuhnya mesih bila disentuh ia masah dengan sifat masih sembuh semua jenis penyakit masa tu doktor berjaya semua hampir berkata tak ada penyakit yang tak bisa kami sembuhkan Allah, Allah turunkan ada kolera ada penyakit lain termasuk kematian Nabi Isa diutus sentuh sikit sembuh Nabi Isa sakit gigi sentuh sedikit sembuh Nabi Isa mata tak nampak lihat sentuh sedikit semua Dokter bangkrut lah situ. Tak ada lagi. Tapi Nabi Muhammad tadi beri itu. Apa yang diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu manhaj kehidupan yang akan merubah sifat jahiliyah terangkat kemudian berubah sifat menjadi khairu ummah. Umat terbaik. Dari umat yang tenggelam paling buruk akan diangkat jadi umat yang terbaik membawa peradaban sampai dengan kemudian menyinari dunia seluruhnya. Diturunkanlah Al-Quran pada masa itu dengan wahyu pertama turun di Jabal Nur Bukit Cahaya dengan kalimat yang sangat indah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hingga turun kemudian 30 juz, hingga turun 114 surah, hingga sampai sempurna keseluruhannya. Yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka di mukaddimah kita, tiba kemudian dengan turunnya Al-Quran itu, umat yang tadinya disebut dengan jahiliyah, tiba kemudian merubah status menjadi khaira ummah Turunlah Quran surah 3 ayat 110 paling kiri sebelah atas di mushaf sebagai pengakuan terhadap perubahan dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khairu ummah. Khair itu puncak sifat-sifat kebaikan. Baik itu ada lima dalam Al-Quran. Tayyib. Quran surah kedua ayat 168. Khair. Quran surah 3 ayat 110. Ma'ruf, Quran surah 3 ayat 104. Ihsan, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Salih, Quran surah ke-7 ayat 189. Bila disebutkan khair, itu artinya sifat-sifat, kumpulan sifat mulia yang akan merubah seseorang berperilaku baik kemudian. Jadi kalau ada orang jujur, maka ini yang paling jujur. Kalau ada orang sabar, ini yang paling sabar. Kalau ada orang tawabu, ini yang paling tawadu. Bayangkan dari tadinya jahiliyah paling kasar. Tetiba kemudian menjadi manusia paling lembut dalam kehidupannya. Tadi yang saya cakap orang yang tiap masa naik ke atas Jabal Kubais itu. Itu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya mendengar satu kalimat. Taha. Surah ke-20. Tetiba ada sentuhan dalam jiwanya. Datang. Didoakan oleh Nabi. Sampai mengucapkan kalimat. Ashadu an ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang tak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Yang saat jadi khalifah bisa tiap malam dia keliling melihat rakyatnya. Kerasnya berubah jadi tegas, perhatiannya luar biasa. Tadi yang saya kata tadi ada seorang perompak sedesa perompak, desanya dikenal dengan nama Gifar namanya. Nama orangnya adalah Jundub bin Junada. Jundub bin Junada Karena dia berasal dari Gifar, Maka dalam bahasa Arab kalau kita nak kenalkan diri berasal dari daerah tu tambahkan alif lam di depannya ujungnya ganti dengan i. Saya dari Gifar Al-Gifari. Ada seorang penulis kitab hadis yang sangat famous tu, populer. Siapa namanya? Al-Bukhari. Nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapa namanya Ismail punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang eh, buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal dia di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena dia berasal dari Bukhara, dia kenalkan namanya, saya berasal dari Bukhara, tambah alif lam depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari. Ada Ustaz Hamdan ni dari Putrajaya. Dia datang ke Mekah, dia senalkan diri. Assalamualaikum, anak Hamdan Al-Putrajaya i. Anda Ahmad Al Kuala Rumpuri, boleh? Boleh, ya. Nah, saya nak kembalikan. Dia masuk Islam, belajar dari tuntunan Al Quran. Jadi apa dia di kemudian hari? Allahu Akbar dahsyat luar biasa. Berubahlah menjadi dai, pulang kemudian ke kampungnya, dia dakwahi semua masa di kampung tu, berubah menjadi muslim sampai Madinah gempar pada masa itu. Datang orang dengan gerombolan kaki luar biasa, tuk tuk tuk tuk tuk, kuncang Madinah. Dilihat siapa itu yang datang? Jundub bin Junada dengan semua orang kampung yang masuk Islam. Maka beliau memperkenalkan dengan nama daerahnya Ana Al-Ghifari, Abu Dhar Al-Ghifari untuk memberi pesan kepada kita di masa datang, saya berasal dari kampung yang dulunya gelap, masuk Islam, dapat cahaya dari Al-Qur'an, bisa merubah itu semua menjadi baik. Nah, karena itu dalam ilmu hadis kalau kita nak belajar hadis, jangan langsunglah kemudian kepada matanya lihat siapa yang meriwayatkan, ambil inspirasi dari situ. Nah, saya ingin bicara bahawa semua yang belajar dari Quran, Allahu Akbar, berubah semua. Berubah. Bahkan manhaj ini berlanjut kemudian di masa-masa yang akan datang. Tidak ada semua sahabat, tabi'in, orang-orang soleh di masa kejayaan Islam, semua tumbuh kecuali semenjak budak kecil-kecil itu, mereka menghafaz Quran terlebih dahulu. Mereka keluarkan tuntunannya. Sehingga apa yang terjadi? Allahu Akbar. Semua profesi yang mereka kerjakan tidak luput dari bimbingan Al-Quran. Ada doktor, dia hafal ayat-ayat kedokteran. Dia praktekkan dengan ayat itu, dia obati manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ahli pengetahuan, ada astronom, dia baca Quran, dia bisa menemukan teori. Ada yang lihat baca Al-Quran, dia menemukan atom. Ada yang baca Al-Quran, dia buat prototipe pesawat terbang. Nanti saya tunjukkan kepada tuan-puan semua. Yang mau saya sampaikan, Al-Quran dahulu didudukan seperti Allah menginginkannya. Bukan sekedar, sekedar menjadi bacaan semata, sekalipun itu berpahala. Tapi mereka tempatkan Al-Quran sesuai petunjuk Allah melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah peran yang dimaksudkan? Seperti apa gambarannya? Dan bagaimana kita mempraktekkan di era kita sekarang untuk kita dapatkan kejayaan seperti di masa lalu dalam konteks yang modern sekarang? Itu yang coba kita turunkan. Jadi saya baru mukaddimah nih. Kita belum mulai ya. Di sini kita mulai ya. Saya boleh hapus ya? Alhamdulillah. Ini first time saya pertama datang sini ya. Saya datang sendiri, beli kuliah sendiri, menulis sendiri dan menghapus sendiri. Masya Allah. Lengkaplah sudah. Bismillah. Ayo kita mulai. Saya nak turunkan dulu dalilnya sejenak ya. Kita mula mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan di mushaf ya. Uh, bolehkah saya minta spidol yang baru? Ada ya? Oh ya bismillah. Jazakallah khair. Bismillah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ini asasnya. بسم الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ingat hudal linnas di bulan Ramadan tu Allah berfirman yang di masa itu kita berpuasa menunaikan siam Allah turunkan Al-Quran Masya Allah Jenak saking istimewanya Al-Quran ini dipilih waktu yang paling istimewa saya mau tunjukkan kepada hadirin semua tuan puan semua bagaimana dahsyatnya Al-Quran saat dia mulai turun maka dia akan memberikan keistimewaan pada semua yang terkait dengan turunnya saya mau beri contoh sebentar Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa? Jibril saat malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah untuk menurunkan Al-Quran, maka berubah statusnya naik menjadi Sayyidul Malaika. Ruhul Amin. Rasulun fis saba lahu sahibun rasulun fil ard fid dunia. Rasul di langit, malaikat punya sahabat, punya kawan, rasul di muka bumi. Nabi Musa alaihi sahabatnya malakul maut. Malakul maut. Semua punya teman, punya teman, punya teman. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, semua tak berlaku diangkat satu malaikat menjadi tuan dari semua malaikat sayyidul malaikat jibril mendapatkan risalah wahyu menurunkan pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka berubah status jadi sayyidul malaikat Al-Qur'an turun di satu bulan namanya Ramadan maka Ramadan kemudian berubah status menjadi sayyidus syuhur sayyidus syuhur tuan dari segala bulan mulia siang malamnya ada ampunan siang malamnya ada rahmat hanya di Ramadan, siang malamnya ada ampunan, ada rahmat, ada semua kemuliaan. Atas berkat Al-Quran. Al-Quran turun di satu malam di Ramadan. Maka malamnya berubah menjadi Lailah Mubarakah. Dalamnya ada pahala. Kalau kita beribadah, dapatlah kita sama dengan lebih dari seribu bulan. Bahkan turun satu surah. Al-Qadar. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka Lailatul Qadar. Ingat, ada lail, ada lailah. Itu berbeza. Kalau lail itu waktunya saja, malam. Kita mau tahajud, kapan ditunaikan? Ambil waktu malam. Quran surah 17 ayat 79, paling kiri pertengahan, enggak sedikit ke atas. Wa minal laili fatahajjad bi. Dari sementara waktu malam silakan bangun tunaikan tahajud. Waktunya malam. Ya, lail itu malam. Layali jamaknya. Lail, layali, lela, lili, lala itu malam. Ya, ibu Laila, ibu malam-malam. Tapi kalau kita tambah dengan tak Laila, artinya ada yang istimewa di malam itu, tak sama dengan malam lainnya. Saya nak bicara tentang diksi Al-Quran begitu luar biasa. Tak pernah Allah menempatkan satu lafad kecuali memiliki makna yang sangat indah. Allah sampaikan sungguh di malam itu ada yang istimewa, beza dengan malam yang lain. Apa yang istimewa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapapun yang beramal di malam itu bertepatan dengan malam itu, maka semua pahalanya dilipatkan lebih daripada seribu bulan. Bukan seribu bulan, lebih daripada seribu bulan. Kalau kita convert itu seribu bulan, sekarang minimal misalnya 85 tahun. Di kalau tuan kemarin bertepatan dengan malam Al-Qadar baca Al-Qur'an, biasanya satu hurufnya 10. At-Tirmizi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca Al-Quran, satu hurufnya setiap huruf sepuluh kebaikan. Sepuluh. Tapi ingat, menghitungnya bukan satu, dua, tiga, empat, tak. Ini kita di masjid saja, di hadis muslim, dapat dua lima. Baru masuk dapat dua puluh lima kebaikan. Jarak satu ke dua, lima ratus tahun. Dua ke tiga, lima ratus tahun. Tiga ke empat, lima ratus tahun. Baca Al-Quran setiap hurufnya sepuluh. Setiap jaraknya bisa lima ratus tahun. Tapi malam Al-Qadar, anda baca satu huruf maka seakan-akan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti ada yang bisa 85 tahun tanpa henti baca Al-Quran sehari saja mungkin tak tak bisa penat kita tu. satu huruf saja bertepatan dengan malam Al-Qadar Nun ah cukuplah 85 <laughs> tahun turun di malam itu berkah Al-Quran turun pada Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yaumul jum'ah. Sepakat ulama. Maka Jumat berubah status jadi sayyidul ayyam. Tuan daripada setiap hari. Al-Quran turun di Makkah. Nabi hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Turun di Makkah, maka Makkah terberkahi. Semua yang tak ada itu ada di Makkah. Makkah tandus biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Bayangkan Quran surah 14 ayat 37. Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, aku ni nak tinggalkan anakku Ismail dengan ibunya di tanah tandus yang tanaman pun tak tumbuh, tanaman tak tumbuh, tapi semua jenis buah ragam buah ada di situ." Al-Quran turun berkah. Nabi hijrah ke Yathrib. Yathrib. Asalnya Yathrib. Mulanya Yathrib. Yathrib itu keturunan anak dari Nabi Nuh AS. Menetap di situ. Daerahnya disebut dengan namanya. Mulanya kotor, tertinggal, ekonominya jauh sekali. Datang Nabi, turun Al-Quran, berubah jadi peradaban. Tiga tahun selesai krisis ekonomi, selesai. Tumbuh dia, bangkit dia, sampai punya cahaya. Dari Yathrib desa, berubah menjadi kota. Kota dalam bahasa Arab disebut dengan Madinah. Penuh dengan cahaya kebaikan Munawwarah. Sampai sekarang, kota itu bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Di setiap Al-Quran turun ke setiap tempat. Atau ke setiap jiwa siapapun, pasti dia akan memberikan sinar pada orang-orang di sekitarnya. Kalau Pak Ji, Pak Ji Tuan Puan tak percaya, silakan jadikan anaknya, budak yang paling kecil saja, dia hafaz Quran usia lima tahun, maka dia akan membawa cahaya di rumahnya. Saya mengajar anak-anak hafaz Quran itu. Allahu Akbar ada satu anak, dua anak, tiga anak, hafaz Quran dengan nomornya, dengan halamannya, dengan tempatnya, dengan temanya. Tertiba kemudian, dia mendapatkan hadiah untuk berhaji yang hafaz Quran anaknya, yang berhaji ibundanya, gurunya, teman-temannya, pamannya, bibinya, semua dapat. Dan ditanya, pertanyaan mula yang pertama, anak siapa ini? Yang hafaz anaknya, yang ditanya bapak ibunya. Di mana belajarnya? Yang hafaz anaknya, yang dicari gurunya. Dibila Al-Quran sudah hadir dalam jiwa seorang hamba, sekalipun belum dipraktikkan itu isinya, maka cahaya akan turun di sekitaran dia itu. Kalau mau cuba sila. Sekolahkan anak budak yang kecil-kecil di pesantren pondok Al-Quran. Atau di tempat dia mengaji. Anda pulang dari pekerjaan. Begitu penat luar biasa. Kadang ada macet macam-macam. Sampai rumah. Budak kecil tu usia lima tahun. Dia baca surah Al-Duha. Al duha wal Ida saja. Lalu nampak di hadapan tuan-puan sekalian. Tertibak kemudian Allah. Bisa sejuk hati kita ni. Mengalir air Mata. Kami ada kindergarten itu sekolah TK, anak 4-5 tahun. Kemarin baru wisuda. Manhajnya mereka harus baca dengan tartil, TK dia 2 juz, nanti masuk ke tingkat SD-nya dia 30 juz, wisudanya di Mekah di Medina. Kemarin kami baru wisuda anak TK, baru hafal 2 juz, hafaz 2 juz. Kemudian orang tuanya ditempatkan di depan, suruh duduk di kursi. Lalu dibuatkan mahkota-mahkota dari kertas. Anaknya membawa mahkota itu. Yang budak kecil ini, dia bawa mahkota, lalu dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Tak ada yang paling indah kecuali menatap setiap orang tua tuh menetes air matanya. Baru dua juz. Maka bagaimana ketika Tuhan Puan mendapatkan informasi? Masya Allah Tuan, Masya Allah Puan. Anak Tuhan Puan sekarang sudah hafaz 30 juz. Allah. Seakan-akan mendapat sesuatu lebih daripada durian musangking. Indah. Tertunduk jatuh sujud kita. Itu baru hafaz belum kita terapkan dalam kehidupan fungsinya. Ini baru Qurannya. Di saya hendak berbicara bahwa Al-Quran diberikan oleh Allah pasti akan memberikan kemuliaan pada setiap orang yang mendapatinya. Tapi kalau Anda ingin tambahkan kemuliaan itu, maka jangan berhenti di situ. Jangan cukupkan sekadar baca. Jangan cukupkan sekadar dihafaz saja. Karena itu bukan fungsi utamanya. Kita nih belajar membaca untuk tahu isi informasi. Anda belajar bahasa Inggris supaya bisa belajar nih. News sekarang apa saja yang bisa kita baca. Kita bisa pahami. Belajar bahasa Jepun supaya kita paham informasi ditulis dalam bahasa Jepun. Kita amalkan, kita pahami, berinteraksi. Maka demikian Al-Quran diturunkan itu, kita baca bukan sekadar harus dibaca. Walaupun bacaan itu ada pahalanya. Tapi supaya mengerti isi Al-Quran dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Nah sekarang kita lihat kuncinya. Ini rahasia terbesarnya. Dan di sini kita akan mulai lebih serius dalam kuliah kita ini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ini fungsi utamanya. Hudan. Tak ada yang lain. Kata Allah saya turunkan Al-Quran. Di bulan yang mulia. Di waktu yang mulia melalui malaikat yang paling mulia kepada rasul yang paling mulia di tempat yang paling mulia dan dalam keadaan yang sangat mulia untuk memberikan sebuah misi yang paling mulia bagi seluruh manusia untuk semua manusia jadi Al-Quran ini didesain untuk semua manusia tanpa kecuali eh, sejenak saya mau bagi info sedikit ya saya sampaikan tadi malam juga di masjid eh, Tuan Kumizan jadi manusia ni dalam Al-Quran disebut dengan lima nama. Bukan hanya satu, lima nama. Hanya memang di musab terjemah itu seringkali diterjemahkan dengan satu saja makna. Kalau maknanya satu, kenapa Lafaznya bisa berbeza? Ya. Satu disebut dengan bashar namanya. Apa namanya? Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ya kul qul innama ana basharum mithlukum. Nama pertama yang Allah berikan kepada Adam ketika dicipta itu Bashar. Bashar. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Ketika Allah firmankan kepada malaikat, aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi bashar namanya. Dua ins, ins. Selalu dipasangkan dengan jin. Ins tersebut dalam Al-Qur'an pasangan ini 18 kali. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Baik. Tiga insan al-insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Ada surahnya surah ke-76 al-insan. Hal ata Al insan. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insan. Ar-Rahman. Allama al-Quran khalaqal insan. Baik. Yang keempat ada Bani Adam. Disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan kelima, ada yang disebut dengan Anas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bahkan menjadi satu surah. Surah paling favorit bagi kebanyakan manusia saat ini. Surah ke-114. Qul a'udhu bi rabbin nas. Saya fokus ke Anas dulu. Yang lain nanti mungkin ada masa kuliah lagi baru kita bahas. Tidak disebutkan Anas bahkan dalam bahasa Arab standar kecuali menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Semua manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi Al-Quran ini ketika diturunkan 15 abad yang lalu, kata Allah fungsinya bukan sekedar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Sampai kapanpun tiba manusia, sampai berakhir kehidupan, sepanjang masih ada manusia, maka fungsi Al-Quran berlaku melampaui semua masa dan zaman. Karena itu risalah Nabi Muhammad diutus secara universal. Melampaui setiap zaman, beza dengan rasul yang lain. Nabi Nuh terbatas tempatnya, tak boleh lewat dari tempat itu. Nabi Isa misal, Nabi Isa itu hanya boleh wilayah Palestine saja, sebagian kecilnya. Tak boleh lewat situ. Karena itu kalau ada risalah kemudian katanya dibawa Nabi Isa sampai ke Malaysia, nah itu terlampau jauh. Harus di sana saja. Nabi Ibrahim itu punya wilayah, bahkan di masa Nabi Ibrahim, Rasulnya dua. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wasallam. Dua rasul satu masa yang sama, tempat yang berbeza. Nanti buka Quran surah ke-51 dari ayat 24 sampai dengan ayat ke-31. Kanan agak ke bawah sampai ke kiri atas. Di situ ada kisah Nabi Ibrahim kedatangan tamu para malaikat yang hendak datang ke tempat Nabi Lut hanya mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Satu masa rasulnya dua. Nabi Muhammad tidak. Engkau diutus untuk seluruh manusia rahmat untuk semesta alam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kafatan lil alamin untuk semua masa karena itu ketika Allah berikan mukjizat maka mukjizatnya disandingkan dengan kalimat annas bukan ins bukan bashar bukan insan bukan bani adam nas untuk semua manusia apa fungsinya mukjizat ni ini rahasianya hudan hudan apa itu hudan ada yang tahu apa itu hudan? Uh, hudan tu jamak dari kata hidayah. Hidayah. Hidayah tu punya ragam makna dalam bahasa Arab. Satu, bisa berarti solution. Solusi dari semua problematika hidup yang kita alami. Solusi. Jalan keluar, makhraj. Tuhan punya persoalan, apa solusinya? Hidayah. Tuhan punya masalah, apa solusinya? Hidayah. Hidayah bisa juga berarti jalan menuju kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan. Sukses. Hidayah bisa juga berarti jalan menuju kemudahan. Sesuatu yang mudah, lapang, kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan kami kemudahan dalam hidup, jalan yang lurus. Karena kalau lurus itu lapang, tak berkelok dia. Lapang, mudah, lancar. Segala jenis kemudahan dalam hidup. Masya Allah, mau bekerja, mudah. Mau berumah tangga, mudah. Apapun yang dikerjakan, mudah. Mudah, mudah, mudah, mudah. Hidayah. Bila kita nak satukan semua ni, solusi, sukses, mudah, hidayah, hidayah, hidayah. Maka rubahlah bentuknya menjadi jama'. Jama' itu mengumpulkan semua maknanya. Maka dirubah kalimat hidayah menjadi hudan namanya. Hudan, jama' dari kata hidayah. Jadi kalau sudah berbicara tentang hudan, berarti semua ragam jenis hidayah ini terkumpul dalam kalimat ini. Di sini ada solusi, di sini ada jalan keluar yang mudah, di sini ada bimbingan kesuksesan. Artinya apa? isi Al-Quran itu ketika diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa kurang lebih 23 tahun itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas bukan bacaan biasa tapi semuanya ada bimbingan kehidupan ada panduan hidup, ada pedoman hidup yang memberikan solusi, kemudahan, kesuksesan pada semua aktiviti kita yang kita jalani sampai berpulang kepada Allah. Itulah Al-Quran. Saya nak beri contoh tapi tak usah dicatatlah. Karena saya baca sedikit cepat. Ya. Nanti kalau ingin melihat kembali, boleh lihat nanti review di rekaman. Ya. Saya nak beri contoh sini. Dari mulai lahir sampai wafat. Pertama, mula masa mula masa dalam kandungan. Bagaimana di kandungan tu dalam kandungan lemah jadi berat, terlahir anaknya menjadi soleh, apa tuntunan dalam Al-Qurannya? Kita buka Quran surah ke-7 ayat 189. Keadaan janinnya bisa dibuka di Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Detilnya di Quran surah ke-23 dari ayat 9 sampai dengan ayat ke-11-nya. Kemudian dia terlahir. Saat melahirkan, apa tugas pertama seorang ibu yang baru melahirkan dan tugas ayah yang baru mendapatkan anugerah anak? Disebutkan bimbingannya di Quran surah ke-2 ayat 233. Lalu dia tumbuh diberikan asi, diberikan susunya sampai dengan usia dua tahun sempurnanya. Apa bimbingan yang pertama diberikan pada masa itu? dua tahun sampai menjelang balik. Turun Al-Quran surah ke-31. Ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19-nya. Lalu dia setelah itu berusaha untuk mencari pengetahuan. Bagaimana mendapatkan pengetahuan yang sempurna supaya imannya menguat, ilmunya pun meluas. Maka ada di Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Cara mencarinya di Quran surah ke-9 ayat 122. Maka dia mulai berpindah tempat lagi. Naik lebih tinggi lagi. Bergaul dengan orang yang berbeza. Jangan sampai terpengaruh ada laki-laki, ada perempuan. Bagaimana bergaul yang baik supaya tetap menjaga takwa. Ada bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dia mulai mengenal pasangannya. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Maka kalau sudah tahu ta'aruf, berikan maharnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Lakukan pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah dia menikah, maka mestilah belajar tentang cara menjalani rumah tangga apa hak kewajiban suami, apa hak kewajiban istri. Jangan sampai berumah tangga tapi tak tahu bagaimana menjalaninya maka muncullah kemudian tuntunan dasarnya di Quran surah keempat ayat 34 itu tugas pokoknya lalu dirinci oleh Al-Quran kamu suami ini tugasnya pertama mencari nafkah bagaimana cara mencarinya Quran surah kedua ayat 168 itu yang standar kalau ingin cepat baru berangkat rizki sudah menanti akan ada di Quran surah kedua ayat 172 ingin lebih cepat lagi belum berangkat rizkinya sudah menunggu bahkan ada yang mendatangi dari sisi yang tidak dia duga ada amalannya di Quran surah ketujuh ayat 96 Kemudian pun jangan lupa, kadang-kadang saat bekerja, tidak kosong dari ujian. Ada yang mencoba ingin bersaing dengan cara yang tidak sehat. Menyingkirkan, menyungkurkan, dan macam-macam. Maka anda lakukanlah amalan supaya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah ke-17, ayat ke-79 sampai 81. Jika ada yang sudah mau menjatuhkan, anda dijahili. Maka lakukan amalan di Quran surah ke-21, ayat ke-87 sampai dengan 88-nya. Bagaimana tugas seorang istri di rumah? Dia menjaga rumah tangga. Jaga izahnya, Jangan sampai runtuh aibnya. Datang aib di rumah tangga. Quran surah 4 ayat 34. Jika sudah punya anak, anaknya sulit diarahkan. Maka bimbingannya turun di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27-nya. Kalau pernah capek lelah, datang sakit. Wajar. Namanya manusia pasti ada sakitnya. Nabi Ibrahim pernah sakit. Kalau yang ringan-ringan saja, petunjuknya ada di Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau memang salah medis klinis, kata medis tidak mungkin sembuh. Tak ada obatnya nih. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Allah diturunkan Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Kata Allah, kalau tuan-puan mengerjakan amalan seperti amalan Nabi Ayub ni maka kami akan sembuhkan seperti Allah sembuhkan Nabi Ayub. Wa dzikra lil abidin. Naik lagi, naik lagi. Tuan sukses bekerja, bagaimana cara mensyukuri nikmatnya supaya nikmat itu terjaga bertambah lagi tambah lagi tambah lagi maka formulanya ada di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7 Kalaulah ada tahadiat, tantangan, hambatan, maka bersabar. Cara pertama, identifikasi masalahnya. Supaya bisa kita selesaikan. Maka identifikasinya dari yang kecil, menengah, besar, ada di Quran surah kedua, ayat 214. Rinciannya ada di Quran surah kedua, ayat 155 sampai dengan 157. Solusinya ada di Quran surah ketiga, ayat 142. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Usia 40 tahun. Tuan-puan masih hidup, ada anak-anak. Orang tua masih ada. Kata Allah, engkau harus bersyukur kepadaku dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Boleh jadi kesuksesan itu bukan karena kerja kerasmu. Tapi bapakmu dulu yang bekerja peluh keringatnya. Ibumu yang dulu malam tahajud bangun, menangis kepadaku. Memohon ya Allah, jangan sampai anakku seperti aku. Berikan kesuksesan kepadanya. Maka berdoalah, bimbingan doanya ada di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Semakin sepuh, semakin sepuh, semakin sepuh. Jangan dikira kemudian semakin tua akan hidup abadi. Tidak. Anda pasti akan kedatangan apa yang disebut dengan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Yang membawa maut itu namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Anda harus kenal dengan malakul maut. Kalau tak kenal, maka Anda tak akan siap untuk kembali kepadanya. Kalau Anda kenal, maka siapkan amalan saat dia datang, kita siap. Apa di antara amalannya? Dipanggil dengan indah di Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Kalau tak percaya, abai dengan dunia, sila Allah sampaikan Anda nanti hidupnya saat akan wafat akan sulit bahkan dipukuli oleh malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Tak percaya? Sila. Wafat dia masuk ke alam kubur. Allah sampaikan sebelum kau wafat siapkan dulu supaya engkau mendapatkan anugerah di alam kubur dan nikmat indah. Kau siapkan amalan di malam pertama dunia. Kenapa tak kau siapkan amalan pertama di alam kubur? Supaya terang kuburmu banyak nikmatnya. Maka petunjuknya ada di Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Rinciannya ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan ayat 171. Selesailah itu semua kembali kepada Allah di hari kiamat. Bagaimana cara amalannya supaya kita maksimal menghadapi kiamat sampai bisa menatap Allah seperti di di Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat ke-23. Baca Quran surah ke-19 ayat 11 sampai dengan ayat ke-15-nya. Sampai pilihan kita untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah sebelum ke surga, kenali dulu surgamu. Engkau mau masuk dari pintu yang mana? Ada empat jenis surga. Surga pertama, surga bersama dengan semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tuan yang masuk ke surga, dia ditanya, di mana tinggalnya? Saya bertetangga dengan Ustadz Fulan. Dengan Habib Pulan, Syekh Pulan. Masya Allah. Kalau kisah anak saudara, di mana tinggalnya? Ah, saya biasa saja. Tetangga depan saya, Nabi Ibrahim tu. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya Nabi Yusuf AS. Kanan saya Nabi Muhammad SAW. Ada orang saleh, sedekin syuhada. Itu ada di Quran surah keempat ayat 69. Surga kedua di taman surga. Nikmati indah amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23 aja. Yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Jadi tuan-puan masuk surga itu dapat rumah kompleknya seluas langit dan bumi. Silakan mau maraton boleh. Mau koprol boleh. Sila. Mau lomba lari sila. Tak ada ujungnya seluas langit dan bumi. Yang keempat itu surga kelas biasa. Biasa pun kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Jadi bukan kelas ekonomi seperti di muka bumi ini. Indah semuanya. Apa yang diinginkan bisa ada. Itu di Quran surah kedua ayat 25. Bahkan kelas yang biasa ini saja, kelas yang biasa, jika tuan puan pernah menginginkan sesuatu di muka bumi, tiba kemudian tak dapat dia, masuk surga, ingatlah itu. Saya ingin masuk masjid wilayah di Kuala Lumpur. Begitu saya lewat, saya cium bau durian tuh si udang merah. Tak sanggup saya beli. Masuk saya zikir supaya dapat tunang merah. Ikut taklim Musa Ali Hidayat. Keluar dari masjid, wafat. Meninggal, kadar Allah masuk surga dia. Beramal saleh masuk surga. Saat masuk itu teringat dia, Ya Allah, udang merah. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan persis sama dengan apa yang dia pikirkan. Sling, datang. Itu ada di Quran surah kedua, ayat 25. Semuanya ada. Apa yang tak ada dalam Al-Quran? Itulah yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama dulu. Sahabat-sahabat Nabi. Di para sahabat-sahabat itu belajar dari Nabi sesuai dengan kebutuhannya. Ada di antara mereka bisnismen, pebisnis, pengusaha. Maka mereka akan keluarkan ayat-ayat untuk bertijara, berniaga. Dijadikan bimbingan dalam kehidupan. Begini berniaga yang baik. Bagaimana menjauhi riba. Bagaimana berbuat dengan tidak mengurangi takaran. Bagaimana supaya tak curang? Sehingga semua apa yang mereka kerjakan itu berkah. Kayanya tak nanggung. Kaya mereka. Tuhan kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal di mana? Ada yang kenal Abdurrahman bin Auf di sini lah Alhamdulillah. Tapi tak apa. Di Indonesia tuh ada yang kenal Fir'aun. Saya tanya kenal Fir'aun? Kenal. <laughs> Masya Allah. Tapi, Abdurrahman bin Auf tuh orang paling kaya di wilayah Makkah masuk Islam saat anda hijrah diboykot kemudian oleh orang kafir Quraisy diberi dua pilihan tuan kembali kepada kepercayaan semula kami akan angkat jadi hartawan paling terhormat atau sila ikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah ke Yathrib tapi kami ambil semua harta benda tuan bawa saja pakaian berangkat sana disengaja mereka tidak eksekusi Karena mereka punya keyakinan, ini 400 kilo jauh, jalan kaki. Paling-paling meninggal di jalan. Untuk memberikan pelajaran pada orang lain, kalau masuk Islam jadi begilah hasilnya. Maka apa kemudian jawabnya Abdul Rahman bin Auf? Saya memilih untuk hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Ditinggalkan semua hartanya. Yang sulit, istrinya lah, keluarganya. Puan mau ikut suami hijrah, tanggalkan semua, pakaian saja bawa. Belum tentu sampai Madinah. Tapi kalau nak tinggal, mau tinggal di sini, kami berikan semua harta suami dan boleh pilih semua pemuda pemuda di Quraisy silakan pilih. Kami akan fasilitasi pernikahannya. Jadi perempuan terkaya terhormat. Sebentar tuan ya, saya tanya puan di belakang nih. Kalau diberikan pilihan seperti itu, ikut suami, tinggal harta semua, atau tinggal suami, dapat harta semua, boleh pilih lagi pemuda untuk dinikahi. Puan pilih mana? Anggaplah suami tak ikut sekarang. Satu apa dua? Satu ikut suami, dua tak ikut suami. Satu atau dua? Masa. <laughs> Alhamdulillah. Ternyata nih kasusnya berbeza. Dia memilih untuk tinggal di Mekah tak ikut suami. Fase pertamanya. Berangkat Abdurrahman bin Auf datang kemudian ke Madinah. Allahu Akbar orang-orang Madinah itu. Karena itu disebut dengan Ansor, menolong tanpa pamrih. Jadi saking hebatnya pertolongan itu nanti diabadikan dalam Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Jadi orang yang tak ada makanan disambut oleh orang yang berlebih makanan. Orang kehausan disambut oleh orang yang bawa minuman. Orang yang kaya jatuh fakir disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Datang dia sembuh, sambut di perbatasan. Ini kisahnya sangat famous. Sangat terkenal. Begitu sampai disambut. akhil karim. Bahasa kita ni. Sami'tu annaka kunta ghaniya. Saya dengar tuan ini pernah kaya. Pernah kaya. Dan jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali. Ambillah setengah kekayaan saya. Orang paling kaya di Madinah datang menyambut pada orang baru hijrah yang jatuh fakir. Kalau nak kaya lagi, ambil setengah harta benda saya. Karena dia tahu secara psikologi, Itu ada beban yang biasa kaya di atas dia tiba-tiba jatuh. Kan di fisika juga begitu rumusnya. F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. F1 sama dengan F2. Pukul sikit, bunyi kecil. Pukul besar, bunyi nampak kuat. Harta pun begitu. Harta sikit, gayanya sederhana. Harta banyak, miliaran ringgit, ha, keluar dari mobil, sudah lain gayanya. Ya, Tapi juga jangan lupa rumus turunannya F gaya berbanding lurus dengan P pressure tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan hukum Pascalnya. Artinya orang yang banyak bergaya maka dia akan banyak tekanan dalam hidupnya. Nah, banyak orang kaya banyak bergaya jatuh fakir dia beban hidupnya banyak. Tak bisa menampung gayanya. Orang ini menduga ini khawatirnya ada beban. Ambil setengah harta saya Bahkan dahsyatnya saya dengar keluarga pun ditinggalkan. Kalau ingin menikah lagi, ambil pilih perempuan paling tercantik di Madinah sekalipun itu bagian dari keluarga saya. Saya fasilitasi pernikahannya. Kita bergantian puan ya. Saya tanya tuan dulu. Kalaulah tuan ditawari seperti ini, datang ke Jakarta, tiba-tiba ada orang nawarkan, ambil setengah harta saya, kalau nak nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Jakarta, saya berikan fasilitinya. Saya tanya ya, diterima atau tidak ditolak sama sekali. huh? Ha? Cobalah lihat jawaban dari Abdul Rahman bin Auf ni. Kalau bahasa kita ni sekarang. Jazakallah khair. Diberikan dua kemuliaan. Dibalas dengan dua kemuliaan. Semoga Allah berikan pahala kepada anda. Arini aynal Aswak. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Di mana center bisnisnya. Karena beliau diajarkan oleh Nabi SAW setahun sebelum hijrah ke Madinah. prinsip-prinsip dalam Al-Quran. Sepanjang punya kemampuan, jangan pernah kemudian rendahkan diri kita di hadapan orang. Tawakal kepada Allah ikhtiar. Beliau punya kemampuan manajemen dalam bisnis, maka dipandu dengan ayat-ayat Al-Quran dipraktikkan. Hanya tiga bulan saja, jadi orang paling kaya nomor tiga di Madinah. nomor tiga. Hanya dalam setahun, jadi orang paling kaya nomor satu di Madinah. Yang kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya saja. Orang paling kaya sekarang tuh belum tentu punya kapak. Abdurrahman bin Auf, modalnya Al-Quran. Diterapkan dalam kehidupan. Jadi orang paling kaya. Dan Nabi pernah bercakap, kata Nabi, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi kalau mau kaya itu gampang. Keluarkan ayat-ayatnya, kita perlu mani kaya, biasa. Harus kaya, kalau tak kaya bagaimana kita bisa berzakat? Bisa berhaji, bisa berinfak, Gunakan kekayaan itu untuk mendekat kepada Allah. Itu yang disebutkan di Quran. Surah ke-28 ayat ke-77. Paling kiri sebelah bawah. Wabtagi fi ma'atakallahu daral akhirah. Walatansa nasibaka minat dunia. Gunakan kekayaan itu untuk mencari ridha Allah. Cari kemuliaan akhirat. Dapatkan surga dengan harta itu. Kalau cuma mau ria, mau pamer, sudah ada korun yang lebih dulu. Jadi kalau ada orang kaya di Kuala Lumpur nih pamer dengan mobilnya, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan rumahnya, sampaikan pada dia, maaf Tuhan terlambat. Sudah ada korun lebih dulu. Gunakan untuk mendapatkan dari Allah. Nah haji inilah yang digunakan oleh orang-orang setelahnya. ditak tak pernah ada muslim tinggal hidup sepeninggal Nabi kecuali mereka akan belajar dari Al-Quran, dari Al-Quran, dari Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan. Abu Abdurrahman As-Sulami, saya nanti berhenti 15 menit untuk kita berdiskusi sejenak. Kalau nanti tak ada diskusi, saya akan keluarkan manhaj hadisnya. Kita baru Qurannya. Abu Abdurrahman As-Sulami <clears throat> menyampaikan riwayat Beliau itu yang meriwayatkan hadis yang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kata beliau, akhadhtul Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran ini dari sekelompok kaum. Maksudnya sahabat. Karena beliau berjumpa dengan golongan sahabat. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan yang lainnya. Banyak beliau belajar. Saya ini belajar Al-Quran dari sekelompok kaum. Bagaimana cara belajarnya? La natajawaz an ashrati ayatin. Kami tidak melampaui dulu, tidak melampaui, melewati dulu sepuluh ayat. Paling banyak kami belajar sepuluh ayat. Kemudian kami berusaha beramal dengan ayat yang telah kami dapat itu amalkan dulu. Amalkan, amalkan, amalkan. Sudah dia bisa mengamalkannya, baru dia berpindah kepada ayat yang lainnya. Sehingga Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma pernah memberikan komentar. Dahulu kami di masa Nabi, banyak sahabat yang hafal satu dua surah saja. Tapi dia mengamalkan dengan begitu hebatnya. Jadi amalnya lebih banyak daripada hafazannya. Tapi saya khawatir kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma tibanya di masa kini atau di masa yang akan datang orang-orang yang banyak menghafaz Al-Qur'an kasyurbil ma seperti mudahnya meminum air. Kalau minum air itu kan tanpa hambatan ya? Langsung masuk ya? Ah, tuan-puan tak percaya? Saya nak beri contoh. Bismillah. <clears throat> Alhamdulillah, tanpa hambatan ada orang menghafaz Quran tu seperti itu ringan masuk masuk masuk masuk masuk tapi kata Abdullah bin Amr bin As tapi dia berat dalam mengamalkannya jadi pedoman Quran ini tak nampak dalam hidup ayat berbisnis etika bisnis tak ada dalam kehidupan yang ada penghafalnya saja dia hafaz wailul mutaffifin celaka bagi orang yang curang tapi curang pula dia hafaz wailul mukadzibin celaka bagi para pendusta dusta pula dia hafaz la yasr qaumin qaum jangan saling mencelak mencelak pula. Jadi hafaz ayatnya tapi tak ada petunjuknya dalam hidup. Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria yang punya iman, maka pandangannya jaga. Ini yang boleh ditatap, ini yang tak boleh. Hafaz ayatnya, tapi semua ditatap saja. Ya. Bahkan kalau keliru pun kata Allah cepat istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Cepat istighfar, anda lewat ni atau li, kemudian melihat di handphonenya ada gambar-gambar yang tak sono tak pantas anda lihat orang beriman kalau masih ada iman kata Allah dia akan palingkan dan saat berpaling tu dia ucapkan istighfar astagfirullah pindah dia itu kalau masih ada iman dan antara ucapan dengan berpaling tu sama. Tak ada yang terlambat. Jangan lisan berucap tapi wajah tak berpaling. Astagfirullah. Dosa ni Coba lihat Ci, tu lihat. Astagfirullah. <laughs> Nah ha, inilah yang repot Kita bicara yang kecil-kecil dulu ni. Belum bicara yang tinggi-tinggi. Orang dulu begitu. Dia belajar Quran dulu, solat dulu yang baik. Dan dahsyatnya, keluarlah tuntunan dari Al-Quran itu bagi hidupnya. Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, semua menghafaz Quran. Ibn Sina kecil dia sudah menghafaz Quran. Dan dia menemukan bimbingan dari situ bagaimana mendapatkan teori-teori kedokteran secara otodidak sendiri dia. Ya, by himself. Yang dahsyat, saya nak berikan contoh. Semua yang terjadi di zaman jahiliyah, ketika turun Al-Quran, maka semuanya berubah diarahkan kepada yang baik. Contoh pertama, Quran surah ke-26, itu mengisahkan tentang para penyair, syuara, pemusik. Itu orang-orang jahiliyah pandai bermusik, pandai bikin syair. Bait-bait mereka luar biasa. Ini saking hebatnya mereka melihat apapun jadi syair Tuhan. Melihat apapun jadi puisi puan. Apapun yang dilihat. Emre kois pernah jalan di sebuah lembah. Ada orang yang sedang melamun tengok ke lembah itu. Seketika dia bikin syiir. Kifa nabki min zikra habibin wa manzili. Bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Al-Asma'i di kemudian hari. Dia melihat burung bulbul lompat-lompat di atas pohon. Di bawahnya ada sungai. Bunga-bunganya begitu indah. Seketika dia bikin syiir. صوت الصفير البلبلي هيج قلبي الثملي الماء والزهر معا مع الزهر لحظ المقلي فأنت يا سيد لي وسيدي ومولي فكم فكم تيمني غزيل أقيقلي قطفته من ودة من فعل هذا الرجل فقال لا لا لا, لا فقد غدا محرولي وولولت وولولت ولي ولي ويللي فقلت لا تولولي فبين اللؤلؤ لي قالت أو هنا كذا إن ذو المقلي كهتا ككيلالي طبطبي طبطبي طبطبي طبطبي طبطبولي coba diulangi Islam dulu begitu. Melihat dia bikin syair. Nabi pulang dari pulang perang tabu langsung keluar kalimatnya. Tala al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina madahadin lahida'i. Itu seketika saja. Seketika. Berkembang kemudian jadi pengetahuan, jadi ilmu. Ilmunya disebut dengan arud namanya. Punya rumus formulanya disebut bahar namanya. Ada 16 formula. Ada tawil formulanya tawilun nahudun al-bukhuri fadailu faulun mafailun faulun mafailu ada rajas mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun tahukah tuan-puan semua ketika datang risalah Al-Quran itu merubah kebiasaan orang-orang yang biasa bersyair tanpa makna tak ada maknanya hanya bolak balik keliling lembah cari inspiration tak ada maknanya sampai diabadikan dalam Quran surah ke-26 tu dengan namanya para penyair asy-syu'ara ayat 224 Lalu diperbaiki oleh Al-Quran. Sampai muncul ayat 227-nya. uyat tabi yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Apakah tuan-puan pernah dengar kisah tentang para penyair di masa jahiliyah yang bolak-balik keliling lembah dengan orang-orang yang tersesat? Tak ada maknanya dalam kehidupan. Mereka cuma melamun saja cari inspiration tapi tak ada makna. Lalu mereka berkata yang tak pernah mereka kerjakan. Cuma buat lirik-lirik saja, lirik-lirik. Aku mencintaimu, nikah tidak. <laughs> Itu saja. Semuanya khayalan saja. Tapi turun Al-Quran merubah semua itu. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Ketika Al-Quran turun dengan iman, maka yang sia-sia tadi dirubah menjadi amal saleh. Amilus salihat. Maka syairnya berubah menjadi zikir. Wa zakarullaha kathirah. Tadi saya contohkan rumus rajas. Mustafilun, mustafilun, mustafilun. Turun Al-Quran, berubah masa, datang Ibnu Malik. Yang rumus tadi dirubah menjadi alfiah yang memudahkan kita belajar kaidah bahasa Arab. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين والندى وال ومسند الاسم تمييز حصل بتا فعلت أتت ويا افعل لي ونونك بلن فعل ينجلي masuklah ke pondok pesantren masuklah ke mahad-mahad belajar ilmu nahwu yang tadinya syair-syair jadi pedoman gramatikal bahasa Arab untuk memudahkan belajar Al-Quran dan memahami maknanya Ada alfiah di ilmu hadisnya Syuuti, Ada alfiah di kiraat asrahnya. Ada semua berubah jadi kiraat. Datang ke Andalus jadi alfiah. Tapi sayangnya ketika masyarakat muslim terlena dengan dunia dan meninggalkan tuntunan Al-Quran. Maka diambilah khazanah ilmu itu ke tempat lain. Dan kembali kepada mulanya. Dari yang tadinya ilmu berubah menjadi musik lagi. Maka muncullah kemudian not, not, notasi notasi music. C D E F G A B C G A B C D E F G D E F G A B C D A B C D E F G A F G A B C D E B C D E F G I S B F G I S B C D I S F C D I S F G I S B C Kunci A, kunci D, kunci F. Ya. Ustaz bisa ke main? Tak. Saya tak tak bisa saya. Tak boleh saya main alat musik tak. Cuma saya hafaz. Saya senang membaca, saya belajar, saya lihat Tuan nak tanya, setiap hari saya cuba kumpulkan news tu. Saya pakai satu-satu. Jajarkan. Antonio Griezmann pindah dari Atletico Madrid ke Barcelona, saya hafaz tu. Yang seharusnya 200 juta euro sampai 100 juta euro, saya hafaz. Ya, Messi dapat kartu merah kemarin menit 37, saya hafaz. Nonton kah? Tak. Frank Lampard pindah ke Chelsea, saya hafaz. Baru menang kemarin 4-0. Hafaz saya. Nonton kah? Tak. Untuk apa kita menukar akhirat? Bisa tahajud, bisa baca Quran di malam hari. Dengan hanya soccer bola saja. Apa yang kita bisa lihat besok, kenapa harus kita hadirkan di malam ini? Itulah Quran seperti itu dulu. Perlu bukti lain? Banyak. Penemu atom. Siapa penemu atom? Banyak anak-anak ini di sekolah nih, senior high school. Bahkan di university. Bila saya tanya siapa penemu atom, jawabnya John Dalton. Bukan. Penemu atom pertama kali bukan John Dalton. Tapi Jabir Ibnu Hayyan. Bahkan di Eropa, di Eropa dikenal dengan bapaknya alkemi, bapak kimia. Kapan dia menemukan atom? Saat membaca Al-Quran. Masuk ke surah 57. Surah besi, Al-Hadid. Dia baca sampai ayat 25-26. Wa Anzalal hadid. Kami turunkan besi kemudian. Turun besi. Saya ni sebelum tiba di Malaysia, kami berkunjung ke Museum Geologi di Bandung di Jawa Barat. West Java. Kami masuk kemudian ke satu tempat, di tempat itu ada bongkahan meteor. Allahu Akbar saya langsung terpana. Di antara sampah meteor itu ternyata ada yang bentuknya besi. Besi turun, jatuh. Dulu tuh ada ayatnya. Ditemukanlah besi oleh Jabir bin Hayyan. Dibawalah ke rumahnya. Di lab kecilnya. Ya, di makmalnya. Dianalisis oleh beliau. Sampai ditemukanlah partikel terkecil dari besi itu. Sampai jadi atom. Nah sekarang atom besi ini dalam dunia modern itu nomor atomnya sama dengan ayat di Quran dan isotopnya sama persis dengan nomor surahnya. Besi itu Fe rumusnya, ferum, F besar, E kecil. E besar, F besar, I kecil. Ferum. Nomor atomnya 26. 26. Atom itu harus punya isotop untuk menjaga supaya dia stabil. Ada empat isotopnya. Nomor 55, 56, 57, 58. Dan isotop yang paling stabil untuk menjaga atom besi ini nomor 57. Surah 57 Al-Hadid surah besi ayat 25 sampai 26. Ibnu Firnas membaca surah Al-Mulk surah 67 bukan sekedar dibaca sebelum tidur tapi dipahami ayatnya sampai masuk ke dalam ayat ke-19 itu yarau ila إلى fawqahum فوقهم wa ويقبضن ma yumsikuhunna illa rahman Apakah kalian tidak menganalisis, menganalisis, memperhatikan bagaimana burung itu bisa terbang, mengepak katukan sayapnya. Jadi terbang tuh karena bisa punya sayap, kepak katuk, kepak katuk. Tapi kalau Allah tak berkehendak, tak bisa dia terbang. Maka dia menyimpulkan, oh kalau tak kita ingin terbang, minimal kita harus punya sayap. Maka dia buat prototipe sayap, prototipe sayap. Bikin. Sambungkan tangan kanannya. Dia orang Andalus, Spanyol. Ya, Spain sekarang. Sambungkan kirinya. Dia mulai naik ke atas bukit, kepak katup, kepak katup, belum sempurna jatuh dia. Perbaiki lagi. Dia tak putus asa lah. Tak putus asa. Kita hanya mengenal Thomas Alva Edison. Bikin seribu kali percobaan. Tak. Banyak orang muslim sebelum tu. Dia bikin lagi, perbaiki lagi, terbang lagi, jatuh lagi. Yang paling hebatnya, dia buatlah semacam hendak sempurna tu lebih bagus lagi. Dia kepakan, wah ini kayaknya kokoh ni, terbang. Naik ke atas bukit yang paling tinggi di Spanyol. Terbang dia. Allahu Akbar. Tinggi, tinggi, tinggi. 20 meter dia bisa terbang. Lepas itu jatuh, meninggal. Tapi dia bukan sekedar wafat. Dia meninggalkan karya yang diilhami dari Al-Quran. Yang kelak nanti karya itu khazanah umat Islam itu akan dibawa ke Eropa setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494. Ya, ada perang tuh, terjadi penjajahan Perdesias, dibawa ke sana. Nah, dulu khazanah umat Islam ditemukan, dikembangkan lagi di barat. Ditemukanlah kemudian Wright bersaudara menemukan prototipe pesawat terbang. Sampai kemudian ada retakan di atasnya, crack. Setiap pesawat jatuh, jatuh, jatuh. Siapa yang menemukan teori crack itu Mr. Crack? Seorang bukan orang Arab, bukan orang Amerika, bukan orang Jepun, tapi rumpun kita di Melayu dari pare -pare, eh, yang profesor, doktor. Engineer Baharudin Yusuf Habibi. Ya, Presiden Indonesia nomor ketiga itu. Beliau yang memulainya kemudian sampai dikenal dengan Mr. Crack. Tapi tak banyak orang tahu siapa beliau itu. Beliau dididik oleh orang tuanya macam Imam An-Nawawi dididik orang tuanya. Sehingga dia cinta dengan pengetahuan. Tak pernah mau dia keluar bermain. Jadi kalau dia bermain lewat pintu depan, dia masuk lagi lewat pintu belakang. Sama dengan Imam An-Nawawi. Bawa kitab, suruh bermain. Orang bermain, dia baca kitab. Rajin sholat malamnya. Rajin baca Qurannya. Nah itulah. Jadi semua orang dulu tuh dia keluarkan tuntunan Al-Quran, dia bawa dalam kehidupan. Inilah manhaj hidup yang seharusnya kita keluarkan dalam hidup. Puan sudah berapa lama jadi ibu rumah tangga? Kenapa tak dikeluarkan ayat-ayat rumah tangga dalam Al-Quran? Mungkin selama ini, masalah di rumah tangga tak pernah tuntas, bukan karena tak selesai. Tapi solusinya tak pernah kita hadirkan dalam hidup. Kenapa orang dengan senyum saja masalah selesai? Ah, ini sudah 4 tahun, 5 tahun tak tuntas-tuntas. Tuan bekerja ni bukan karena rizkinya tak sampai. 2-3 hari kerja tak nampak rizki. 3 tahun kerja sulit pula. Padahal di Quran ada 8 jenis rizki. Bahkan ada rizki yang belum dicari, dia sudah datang. Dan dia tak penat mencarinya. Engkau tingkatkan takwa, aku kirimkan rizki dari sisi yang tidak engkau duga. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ wa وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Itulah seharusnya begitu. Tuan puan dokter, kenapa tidak dikeluarkan ayat-ayat kedokteran dalam Al-Quran? Jadikan bimbingan dalam kehidupan. Tuan puan engineer, tuan puan pejabat punya kedudukan, kenapa tidak dikeluarkan ayat-ayat itu dalam Al-Quran? Dan kita di dalam hidup. Sudah banyak orang sukses di masa lalu, kenapa tidak kita ambil manhajnya untuk kita terapkan di masa kini? dan dia melampaui zaman masanya sampai kehidupan berakhir. Saya coba berhenti sejenak kita belum selesai, ada bagian yang terakhir. Kalau memang masanya masih ada, nanti kita akan bicara teknisnya. Kalau saya ingin keluarkan semua tuntunan itu, bagaimana cara cepatnya dan seperti apa Nabi membimbing nilai-nilainya. Itu bagian terakhir nanti yang coba kita akan sajikan bila kita berjeda sejenak, eh, bila ada soalan-soalan yang hendak kita diskusikan. Saya berhenti sejenak, tepat setengah sebelas seperti tadi saya dimintakan kita diskusi sejenak kalau tak ada kita bisa sambung nanti dalam uh, jeda yang kita ambil sejenak sila saya perkenankan kalau ada yang barangkali hendak ditanyakan <clears throat> ada soalan ke ah ada sila <clears throat> boleh pakai mic ya Allahumma salli alaihi wasallam Ya, tak apa. Okay, uh, Ustaz, uh, di Putrajaya semalam Ustaz ada sebut mengenai amalan di mana Allah um, mempercepatkan ke syurga uh, tapi Ustaz tidak menyebut apa, amalan apakah uh, di akhir uh, di akhir semalam. Jadi diminta kalau misalnya Ustaz uh, hari ini boleh terangkan amalan apakah yang Ustaz sebutkan semalam. Baik. Assalamualaikum. Ada soalan amalan apakah yang bisa mempercepat seseorang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada beragam jenis amalan dalam Al-Quran yang memberitakan kepada kita jika diamalkan itu maka seseorang akan berpeluang masuk ke dalam surga bahkan dengan begitu cepatnya bahkan di antara mereka ada yang mendapatkan syafaat Allah sehingga masuk surganya tanpa hisab tanpa hisab Amalan pertama ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas di Musaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad pada semua umatmu. Jika memang mereka semua serius mencintai Allah. Mesti Serius. Jadi amalan pertama itu adalah amalan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah. Al mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Bukankah kalau tuan cinta dengan anak akan cepat bawa anak ke pun? Tuan cinta dengan puan dengan istri akan dibawa ke pun. Jadi seorang yang mencintai sifat cinta itu akan memberikan perhatian terbaik bagi yang dicintainya. Maka yang pertama kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan Muhammad, jika ada di antara umatmu yang serius mencintai Allah. Jadi mesti sungguh-sungguh. Karena kalimat ini bisa saja dihapus kalimat kuntumnya. Kalau kita hapuskan di luar Al-Quran. Misal kita berkata begini. Kul in tuhibbuna Allah. Atau kul in tuhibbunlaha. Kuntumnya dibuang. Itu artinya sekedar cinta saja. Adik, ah, kalau sekedar cinta, semua cinta. Saya nak tanya puan semua. Apakah kita cinta dengan Allah? Semua akan jawab cinta. Semua akan jawab cinta. Tapi kata Allah, saya tidak tidak, tidak berpuas dengan ucapan. Karena cinta itu butuh pembuktian. Nah ini akhwat-akhwat nih yang belum menikah nih, jangan maulah diberikan kata-kata wangi surga tuh. Ya, angin surga. Bila ada pemuda bercakap, ayolah naiklah denganku, aku mencintaimu. Ah, jangan dengar tuh. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Ha, catat tu bikin status ya. Ha, cinta tu butuh pembuktian. Bukan naik motosikal bersama. Seakan dunia milik berdua yang lain tak ada. <laughs> Mesti ada pembuktian. Maka Allah hadirkan dengan kalimat tegas menggunakan taukid di dalam ilmu nahwu tu kana wa akhawatuha kuntum kana kanat takunu kalau dia bertemu dengan fi'il mudhari maka fungsinya berubah menjadi taukid penguat serius kata Allah kalian mesti serius jika serius mencintai Allah maka amalan cinta itu dibuktikan dengan fattabi'uni ikuti semua tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuti karena itu tuntunan nabi itu komplit sekali komprehensif lengkap Sila perhatikan tuan puan lihat tak ada dalam kehidupan tuntunan macam Islam yang memberikan tuntunan lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi kecuali dalam Islam. Sila bandingkan, compare dengan keyakinan lain. Tak akan ditemukan. Kita ini bangun tidur saja sudah ada tuntunannya. Sila. Semua pekerjaan kita itu ada doanya. Doa itu sesungguhnya formula tuntunan dari Nabi. Coba saya nak tanya ya, Kalau kita bangun dari tidur, kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Tahu dari mana? Itu ada di Abu Daud. Nomor hadis 1367 sampai 1369. Doanya ada di Al-Bukhari. Nomor hadis 181. Caranya, kata Ibnu Abbas, kanan, kanan Nabi Wasallam Adalah kebiasaan Nabi Wasallam. Idza staiqadha min naumihi jika beliau bangkit dari tidurnya fajalasa maka sunnahnya duduk sejenak. Jangan dulu bangkit. Karena kita belum sadar penuh tu. Duduk sejenak. Fama sahabiyadihi min athari naumi. Maka hapuskan dahulu bekas ngantuknya dengan tangan yang bagian bersihnya. Hapus dulu. Jadi bukan baru duduk langsung baca doa. Boleh jadi masih ngantuk membaca doa. Bagaimana bisa paham dengan doanya? Alhamdulillah. Akhirnya. Bangun-bangun jam 8 dah dia. Sadar dulu. Setelah sadar tuh baru baca doa. Doanya tuh diriwayatkan oleh sahabat tadi Jundub bin Junada, mantan perampok tadi. Yang masuk Islam meriwayatkan hadis Nabi bersama dengan sahabat Muaz bin Jabal. Ditemukan juga itu dituliskan oleh Al Imam An Nawawi. Ya, Jundub bin Junada diriwayatkan hadisnya oleh Imam An Nawawi dalam kitab Al Arba'in nomor hadis ke 18 paling kiri sebelah atas di kitabnya. An Muaz bin Jabalin wa Jundub bin Junada radhiyallahu taala anhumah Ya qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa atbi sayyatal hasanah tamhuha. Itu riwayatnya Jundub bin Junada. Beliau pun meriwayatkan hadis tentang doa bangun tidur. Tapi apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan bangun tidur saja sudah ada tuntunan. Makan ada doanya. Minum ada doa. Berpakaian ada doa. Allahu Akbar. Masuk masjid ada doa. Antara masuk dengan keluar berbeza. Masuk tandas ada doa, Cuma di Islam. Dan kakinya pun tak sama. Doanya tak serupa. Coba saya nak tanya, masuk masjid kaki apa yang masuk? Kanan. Keluar toilet, keluar tandas? Kanan, bukan kiri. Masuk masjid kanan, keluar masjid kiri, masuk tandas kiri, keluar tandas kanan. Semua ada mau tidur pun ada doa. Itu bimbingan hidup. Nanti kalau ada kuliah dengan masa yang lebih panjang, kita terangkan ternyata itu bukan sekedar doa, tapi itu pedoman di hari itu itu yang harus kita kerjakan. Saya nak beri contoh satu saja. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu ada kaitan dengan doa sebelum kita tidur. Di sebelum kita tidur ini, Nabi terbiasa istighfar 70 kali sampai 100 kali. Lalu mengevaluasi dirinya. Apa yang telah dikerjakan di hari itu? Terkadang beliau tak malu meminta maaf kepada istrinya. Istighfar, istighfar, istighfar. Lalu merencanakan besok yang akan dikerjakan. Bangun tuh kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah syukur. Engkau hidupkan kembali hamba setelah engkau tahan selama tidur. Ba'dama amatana itu maksudnya wafat sementara. Kalau ba'da amatana itu artinya wafatnya bangkit dari kubur. Kalau dalam bahasa kita ya Allah sesungguhnya engkau bisa wafatkan hamba dari tidur tadi. Tapi engkau berikan kesempatan lagi hidup di hari ini ya Allah. Wa ilaihin nusyur, maka hamba berjanji di hari ini akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal kebaik sebelum kembali kepadamu. Nusyur itu menyebar untuk cari bekal untuk pulang, untuk mudik, untuk pulang. Maka Anda berjanji, saya akan menyebar mencari bekal lebih baik daripada kemarin. Karena itu sebelum tidur coba dilihat dulu. Kita ini pengen masuk surga, surganya Firdaus. Apa bekalnya? Tak malu pulang tak bawa bekal. solatnya bukan cuma yang fardu lima waktu anak kecil pun budak kecil lima tahun lima waktu pula tuan dikasih lima puluh tahun masih lima waktu masuk surga cita-cita firdaus lagi ingin dengan nabi solat hanya lima waktu terlambat pula tambah rawatibnya kemarin saya tak solat qobliya subuh besok saya mesti solat rawatib saya mesti kumpulkan dua belas rakaat Kemarin saya tak baca Al-Quran malu saya pulang menghadap Allah. Saya ingin baca Al-Quran besok saya akan baca 10 ayat. Kemarin saya tak sedekah. Rizki Allah kasih tapi saya sia-siakan. Besok saya akan sedekah. Punya rencana dia untuk esok. Faida, faragta fansab wa ila rabbika faragab. Dia siapkan itu. Itu yang dia praktikkan dalam hidup. Nah kalau anda bisa kerjakan tu, Maka bonus pertama Allah akan turunkan saat di dunia. Apa bonus tu? Sebelum di akhirat. Bonus tu adalah. Wa yagfir lakum Ada zambun, ada zulub. Itu berbeza. Zambun satu dosa saja. Saking sayangnya Allah kepada hamba, dia punya sifat ghafir yang mengampuni satu dosa. Jangan sampai ada hamba datang kepadaku walaupun cuma satu dosa, aku akan ampuni. Itu ada di surah ke-40 ayat yang ketiga. Ghafiri dzambi wa qabilit tawbi. Ghafir dipasangkan dengan zambun. Tapi kalau zambun banyak lagi, banyak lagi, banyak lagi, banyak lagi. Maka dia akan berubah dari zambun menjadi zunubun. Perhatikan. Ada orang mencintai Allah, mengikuti tuntunan Nabi. Dia mau tidur, lihat Nabi bagaimana membimbing. Dia ingin berjalan, lihat Nabi bagaimana membimbing. Dia ingin makan, lihat Nabi bagaimana membimbing. Dia berumah tangga, dia lihat Nabi bagaimana membimbing. Diikuti oleh dia, maka apa yang pertama Allah berikan? Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Dan ciri orang yang diampuni dosa itu, dia akan dijaga selama hidupnya untuk tidak berbuat dosa lagi. Itu ciri diterima dosa kita, diterima taubat kita. Jadi kalau Tuhan pernah misalnya maaf berdosa dengan mata ini, semua yang jelek-jelek tak serono dilihat tuh, Tiba tiba Tuhan taubat misalnya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni. Jangan sampai mata ini disiksa di hari kiamat. Diampuni dosa itu, maka pandangannya akan dijaga supaya tidak nampak maksiat lagi. Begitu melihat, dipalingkan. Melihat, palingkan. Sehingga anti dengan maksiat. Nah ini seluruh kujur tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dijaga oleh Allah sampai dia wafat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia pulang menghadap Allah, cepat dia masuk surga dan langsung dikumpulkan bahkan dijemput oleh Nabi Muhammad SAW di telaga Kauthar. Digumpulkan dengan tiga golongan utama yang lain. Pertama, syuhada, orang-orang syahid di jalan Allah. Bukankah para syuhada masuk surga tanpa hisab kalau dia benar? Ya kan? Yang kedua, as-siddiqin, Orang-orang yang jujur. Maksudnya jujur itu apa? Dia menggunakan Al-Quran sesuai dengan fungsinya dalam hidupnya. Tidak merubah isi Al-Quran. Tidak keluar dari jalan Al-Quran. Siddiqin jamak dari kata siddiq. Orang pertama yang mendapatkan gelar siddiq Abu Bakar as-siddiq. Bukankah Abu Bakar as-siddiq masuk ke surga tanpa hisab? Salihin, orang-orang soleh. Bukankah banyak orang soleh dijamin oleh lisan Nabi masuk surga tanpa hisab? Sahabat-sahabat bukankah soleh? Bukankah baik semua? Anda akan tergabung dengan orang itu dan semua nabi-nabi. Kalimatnya nabiyin. Beberapa nabi saja anbiya, semua nabi nabiyin. Surah ke-21 Al-Anbiya berkisah tentang beberapa nabi saja. Tapi nabiyin semua nabi dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Semua. Berkumpul semua. Nah, keterangan itu ditemukan di Quran surah ke ke-4 ayat 69. Paling kanan di pertengahan di mushaf. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا dan itulah teman terindah terbaik anugerah yang paling indah yang mampu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala Allah taala alam bisawab sila sila dari belakang dulu ada akhwat tu sila uh, boleh kita beri akhwat dulu satu supaya kita bergantian sejenak bisa dibantu diberikan mikrofonnya? Kalau tak ada mungkin bisa dituliskan supaya saya bisa baca di sini. Ya sambil kita menunggu yang ikhwan saya perkenankan. Boleh sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Quran surah keempat ayat 101, paling kiri sebelah bawah. فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Baik, jadi ada jama' ada qasar, ada jama' qasar itu berbeza. Ya, ada jama' ada qasar, ada jama' qasar itu berbeza. Jama' itu artinya menggabungkan dua waktu salat dalam satu waktu bisa digabungkan di waktu yang pertama dia atau di waktu yang terakhir. Bila kita gabungkan dimajukan di waktu pertama dalam bahasa Arab dimajukan disebut takdim, maka disebut jama takdim namanya. Bila kita akhirkan di waktu yang terakhir, maka disebut dengan takhir. Maka dinamakanlah jama takhir. Yang boleh digabung tu dia punya beberapa syarat. Syarat pertama jumlah rakaatnya tidak boleh berjumlah dua rakaat saja. Harus lebih daripada dua rakaat. Karena tu, solat subuh fajar itu tak bisa dijama' Karena jumlahnya dua rakaat. Karena tu, subuh fajar itu diletakkan oleh Allah jauh. Jauh ke Isya, jauh ke Zuhur. Sila pacil lihat ya. Solat subuh ke Zuhur, masanya panjang. Ke Isya, masanya panjang. Dan diberikan kita keluangan waktu yang sangat luas supaya bisa menunaikan dengan sempurna subuh. Itulah yang kedua. Jamaah itu bisa dilakukan dalam waktu solat yang berurutan, berangkaian. Tak boleh dia melompat kepada waktu yang lebih jauh. Bisa. Zuhur dengan asar. Dia boleh jamaah. Maghrib dengan isya. Dekat ke isya, dia boleh jamaah. Tapi tak bisa saya nak jamaah zuhur ke maghrib. Tak. Ya, zuhur ke asar. Maghrib ke isya. Karena asar bisa jamaknya kemudian dengan zuhur, maka dia tak boleh lagi jamak dengan maghrib. Maka maghrib jamak dengan isya, kemudian zuhur jamak dengan asar. Kapan kemudian solat itu bisa dijamak? Ya, kapan solat bisa dijamak? Di antara yang membolehkan kemudian jamak ada dua kondisi dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah kondisi safar. Safar. Jadi illat-illat sebab hukumnya adalah safar. Berapa jarak safar ini yang diperkenankan untuk jemaah Dalam hadis disebutkan tiga farsah. Kalau sekarang di dikonvert sekitar 80 sampai 82 km. Ya, itu masafah. Ilatnya itu safar, jaraknya. Ya. Jadi kalau Tuhan melakukan perjalanan lebih daripada 80 km, 82 km, nah itu secara fikih, secara fikih itu boleh untuk bisa ditunaikan jamaah. Ya, baik kemudian zuhur ke asar bisa dimajukan jadi takdim atau misalnya zuhur ke asar diakhirkan di asar disebut dengan takhir. Ada ilat yang kedua. Masafah tu boleh jadi tak panjang. Tapi masyakahnya, kadar sulitnya tinggi. Ya saya ni di Kuala Lumpur, di Putrajaya tak nampak banyak macet lah. Biasa saja. Tapi kalau tuan jalan ke Jakarta, safar tu ke Jakarta, Jakarta Masya Allah. Kalau tak macet, hairanlah orang. Kenapa tak macet ni? Jadi kalau tuan tanya berapa penduduk Jakarta, dia akan tanya balik. Siang atau ke malam? Kalau siang 20 juta, malam 10 juta saja. Tapi tak bisa menghindar dari macet. Saya ni tinggal di Bekasi. Ke Jakarta tu hanya butuh 15 minit saja. Tak sampailah kemudian 40 kilo tak ada. Tapi kalau sudah macet, bisa 3 jam 4 jam. 3 jam 4 jam. Tak terbayang. Masyarakat namanya. Kadar sulitnya tinggi. Saya dari Jakarta. Nak ke Kuala Lumpur. Mau ke Kuala Lumpur. Terbang saja cuma butuh dua jam. Saya berangkat kemudian dari Zuhur. Sampai ke sini. Belum masak. Itu masalah. Tapi kalau saya ingin tempuh dengan motosikal Dari Jakarta sampai Kuala Lumpur. Masyarakatnya tinggi. Berat luar biasa. Nah itu yang kedua disebut dengan kadar masyarakat. Kadang-kadang. Memang tidak ada safar tapi masyarakatnya tinggi. Karena itu pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suasana yang tidak dalam safar tapi orang-orang rajin ke masjid tiba kemudian ada badai. Badai, badai, hujan lebat datang. Ya dimungkinkan tak bisa kembali ke masjid lagi. Maka ada yang menjamak pada saat itu. Ada juga yang ilatnya ah, cukup dekat nih. Tak sampai 80 kilo. Tapi sulitnya perjalanan luar biasa. Ada penatnya, ada khawatir saat sampai waktu solat sudah hilang. Maka di situ boleh kemudian dia menjamak. Jadi ilatnya ada dua. Satu masafah jarak yang lebih dari 80 kilo. Itu hanya jarak saja. Dari sini pakcik mau umrah, mau menunaikan haji, maka boleh kemudian jamaah. Ada tempat, silakan jamaah. Walaupun itu dilakukan di dalam pesawat, boleh. Boleh, sambil bertayamum. Kemudian, yang kedua, saya perjalanan dekat saja. Tapi ada masa-masa sulit, ada masyarakat yang bisa membuat waktu salat saya hilang. Saya mau pergi ke Putrajaya, jaraknya dekat saja. Tapi ada kondisi-kondisi sulit. Tiba kemudian macet, tiba kemudian sulit, Pernah Kalau saya tak lakukan sampai putar jaya bisa maghrib saya. Hilang asarnya. Maka di situ boleh kemudian untuk menunaikan jamaah. Yang ketiga, yang kedua ada kosor. Kosor itu artinya menyingkat sesuatu. Menjadikan bilangan sholat dipersingkat kemudian menjadi dua rakaat saja. Dibagi dua. Syarat kosor, maaf, syarat kosor hanya boleh mengurangi yang bentuknya genap saja. Bukan yang ganjil gazal. Kerana tu maghrib tak bisa dikosor. Ya karena tak ada solat maghrib tiga rakaat tak bisa dibagi dua. Tak ada solat satu setengah. Ruku langsung salam misalnya tak ada. Ya. Ha, zuhur boleh dikosor. Jadi dua. Asar boleh dikosor. Jadi dua. Isya boleh dikosor. Jadi dua. Tapi yang sudah dua tak boleh dikosor lagi. Awak ni mau pula lah kosor solat subuh besok lah. Insya Allah subuh saya mau kosor. Jadi dua jadi berapa? Ya satu saya cukup. Tak. Dua sudah dua saja. Tiga, tiga. Yang ketiga ada yang disebut dengan jama' qasar. Menggabungkan dua waktu solat tadi. Dan bilangan rakaatnya itu dikurangi menjadi dua saja. Kecuali bila isya digabungkan dengan maghrib. Maka maghrib tetap tiga, isya'nya dua. Ya, kalau tidak dikosong. Maghrib tetap tiga. Karena maghrib tak bisa dibagi dua. Isya'nya menjadi dua. Karena dari empat bisa dibagi dua. Paham sampai di sini? Kalau sudah dijamak dan dikosor, maka sholat sunnah itu umumnya tak perlu dikerjakan lagi. Ya, apa hadisnya? Idza maridul amdu, idza maridul amdu di Al Bukhari, au safar, kutiba lahu mithla makana alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba tu ada yang sakit atau dapat uzur dia. Seperti perempuan-perempuan ini, maaf ya, maaf sekali datang masa hidnya. Masa sucinya dia bisa sholat, Bahkan sholat sunnah dia kerjakan. Baca Quran dia lakukan. Tetiba kemudian datanglah masa hijjah. Tak bisa dia sholat lagi. Maka dalam keadaan tak sholat itu. Kutibalahu mitla makana alaih mukiman sahihan. Perempuan-perempuan tetap mendapatkan pahala dari amalan semasa sucinya. Karena itu mohon berkenan saya nak berikan nasihat kepada puan-puan semua. Bila masih ada masa suci dan hadnya, maka segera perbanyak amal sholat di masa sucinya. Tambahkan amalan sunnah tambah solat sunnah rawatibnya baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya saat tiba masa hajnya, semua pahala itu dituliskan walaupun tidak dikerjakan. Sebab kalau sudah habis masa itu, tiba masa monofos, akan sama dengan laki. Di perempuan itu luar biasa. Tak solat, dapat pahala solat. Tak baca Al-Quran, dapat pahala Al-Quran. Baca. Ukti Alhamdulillah ya. Kita hari ini tak solat, dapat pahala solat. Oh, belum tentu. Kalau selama dia suci, dia tak mau solat. Tak laki tidak. Laki berbeza. Kalau dia punya kebiasaan solat sunnah. Dia punya kebiasaan baca Al-Quran. Tiba kemudian safar. Au safar. Baca safar lah dari Kuala Lumpur ke Penang. Agak jauh jaraknya. Tiba kemudian singgah di tempat untuk solat. Mau dijamak kasar. Zuhur dengan asar. Zuhur dua, asar dua. Terbiasa solat sunnah. Karena dia mau jamak dan kosor menjadikan dua, maka hadisnya berkata, tak perlulah tunaikan solat sunnah lagi. Bukan dilarang, kalau maupun boleh, sila. Tapi tak perlu dikerjakan. Sebab kenapa? Yang wajib saja dikurangi. Kenapa paci tambah dengan sunnah? Lihat ya. Nah saat paci tak kerjakan solat sunnah, pahala sunnahnya tetap dituliskan. Dapat pahala. Pilih mana? Bekerja belum tentu dapat gaji, atau tak bekerja dapat gaji. <laughs> Lihat ini ini rumus banyak ni. Sama dengan puasa sunnah. Ada orang puasa Isnin Kamis. Tiba dia mau pindah ke puasa Daud. Daud tu kan puasa sehari, besoknya tidak. Isnin puasa Selasa ta. Rabu puasa Kamis ta, ya kan? Di puasa Daud. Ingat, cuma puasa Daud. Di hadis tidak ada kemudian solat Daud misal. Ya, solat Daud tu apa ustaz? Subuh solat, zuhur tidak kan tu? Ya. Bukan, puasa Daud. Nah, kalau kita puasa Daud, pindah kita ni dari yang kecil jadi tinggi. Tertingginya sunnah itu puasa Daud. Senin puasa, Selasa ta. Rabu puasa, Kamis ta. Biasanya istin Kamis kita puasa, tiba ke puasa Daud. Bersamaan dengan Kamis, waktunya berbuka. Maka cukup berbuka saja, tak perlu puasa. Saat Tuhan kemudian tak puasa, pahala puasanya tetap dituliskan karena kebiasaan yang semula. Jangan terlampau soleh. Ya, berbuka, dapat pahala di situ. Walaupun dilakukan tak berdosa, cuma nanti merubah ritme metabolisme tubuh kita sehingga puasa yang dimaksudkan belum tentu bisa menyehatkan. Jelas ya? Allah Ta'ala adam bisawab. Bismillah. Masya Allah banyak ni yang kelas ni. Masya Allah. Baru saja tadi satu sudah banyak ni. Jangan dulu ditambah. Boleh jadi nanti ada yang sama serupa di sini ya. Pertanyaannya. Sampai jam berapa kita ni? Oh, ah, Masya Allah. Khair, saya jawab ini dulu ya. Supaya kita berikan haknya insya Allah. Bismillah bagaimana cara mahu mengimbangi pendidikan dinia dan akademi anak-anak ya diimbangi saja ya karena kita mahu orang Islam yang dan menguasai pakar bidang teknologi juga dalam dunia ini diimbangi bagaimana cara mengimbanginya pertama cari sekolah yang mengajarkan keduanya sekarang banyak saya tidak tahu kalau di Malaysia tapi saya yakin insyaallah ada di Indonesia itu sekarang sudah banyak sekolah-sekolah namanya terpadu memadu memadukan antara dinia ya dinia syariat Islam dengan yang modern, ilmu-ilmu umum. Ya, misal di sekolah kami ini di Indonesia, di Bekasi, kita buat dari mulai kindergarten, TK, bahkan ada prakteka, naik ke SD, nanti tahun ni kita SD, nanti naik ke <clears throat> eh, tingkat junior high school, senior high school, dia boarding, baru kemudian ke universitinya. Tapi mungkin agak berbeza dengan sekolah lain, karena sekolah ini menurunkan semua kurikulumnya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Misal, Anak-anak ini usia 4-5 tahun apa ayatnya? Hadisnya apa? Lalu dia dikombin dengan pendidikan di Kementerian Pendidikan. Apa nih kurikulum dari Kementerian Pendidikannya? Mesti bisa apa nih di zaman modernnya? Maka diturunkanlah itu, dikombin satu dengan yang lainnya. Di kurikulum dari pemerintah, kerajaan, negara, dikombin dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi spiritnya Quran. Nah, yang dicetak berapa? Dua jenis. Ada ulama intelektual, ada intelektual ulama. Ulama intelektual tuh adalah anak yang nampak dari sejak dia budak kecil tuh kecenderungannya kepada ilmu agama dinia. Senang ke Quran. Ada anak budak kecil usia 4 tahun, dia tuh tak mau masuk kelas kalau bukan kelas Quran. Jadi kalau kelas yang lain, dia duduk saja depan rumahnya tuh. Dipaksa masuk kelas dia nangis, malah mengulang Qurannya, mengulang hafalan Qurannya, saking cintanya dengan Qurannya. Ini anak-anak semacam ini kita lihat kita bimbing, kita bimbing, kita bimbing. Kalau dia bertahan dengan bakatnya, kita arahkan dia kepada bakatnya dalam Al-Quran sampai diarahkan jadi ahli Al-Quran. Hanya kita bekali pula dengan ilmu-ilmu umum tuh. Dia tahu matematikanya, mathsnya tahu, fisiknya tahu, yang dasar-dasar. Kenapa? Karena itu akan ia butuhkan untuk memberikan fatwa di masa yang akan datang. Nabi cakap air yang tak kena najis itu dua kulah. Dua kulah itu berapa ukurannya sekarang? Berapa volumenya? Sekarang gelombang kedua untuk bisa berhaji langsung ke Mekah. Ada orang sebagian berkata mikotnya di atas pesawat. Sekarang saya nak tanya, berapa kecepatan pesawat tuh? 800 mph, 800 km per jam. Baru berucap bismillah, bis lewatlah itu. Seperti apa formulanya kemudian? Kosor tadi ada pertanyaan, jamak kosor, jaraknya tiga farsah, tiga farsah itu berapa? Untuk istinbat ahkam perlu ilmu-ilmu dasar dari keilmuan itu. Yang kedua ada intelektual ulama, bakatnya memang ke umum. Umum dia. Sains. Senang kedokteran, senang arsitek, susun-susun kemudian Lego itu, ya, susun balok-balok, buat rumah-rumah, buat gedung-gedung. Dia oh bakatnya ke sini nih. Kita isikan dengan ayat-ayat Qur'annya. Hadis-hadisnya. Dia hafalkan dari kecilnya, terbawa dalam hidupnya. Kemudian masa itu kita bimbing dia dengan bidang yang dia inginkan. Maka jadilah dia di kemudian hari dokter yang hafaz Quran. Insinyur yang hafaz Quran. Arsitek yang hafaz Quran. Dan itu banyak dulu. Tuan puan kalau mengaji di masjid atau surau-surau misalnya di Malaysia, ada kajian kitab fiqih, kitabnya bernama Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid. Kitab Bidayatul Mujtahid ini itu bahasan fiqih muqarin. Jadi membandingkan pendapat-pendapat ulama tentang kes-kes tertentu. Bagaimana kalau saya pergi ke satu tempat tak ada makanan halal? Apa pendapat mazhab ni? Mazhab ni, mazhab ni, dalilnya apa? Dia kumpulkan di situ. Ternyata yang menulis kitab tu itu seorang dokter bedah. Namanya Ibnu Rusyd. Bayangkan seorang dokter menulis kitab fiqh. Tuh. Harusnya bisa dokter sekarang hafaz Quran. Dokter mata, hafaz ayat-ayat mata. Saya pernah bertanya pada kalangan dokter. Kami punya kelas spesial, khas untuk kalangan dokter. Di kurikulumnya dari Al-Quran, ayat-ayat tentang mata, ayat-ayat tentang gigi. Saya tanya pada dokter mata, spesialis mata. Dok, apa ciri orang yang matanya sihat tu? Dia cakap, Ustaz, mata orang sihat tu, mata yang bila dia nampak, melihat, dia nampak dengan jelas. Tak pakai alat bantu. Jelas, nampak terang, bagus. Saya bilang, saya banyak nampak orang seperti itu. Tanpa alat bantu, pandangan jelas, tapi dia tu tak bisa bedakan mana kasut dia, mana kasut orang. Dia pergi masjid, keluar masjid tertukar kasut tuh. Itu apa yang salah? Wah itu bukan bidang saya Ustaz. <laughs> Ah, itulah Ibnu Sina kemudian menulis kitab namanya Ashifa. Ada kitab pertama Al-Qanun Fitrib tentang penyakit fisik. Kitab keduanya Ashifa tentang kaitan penyakit fisik dengan kaitan penyakit roh. Maka dikeluarkan ayat-ayat Quran untuk membimbing mata yang baik bukan sekedar jelas dipandang, tapi bagaimana memfungsikan pandangan itu sesuai dengan fungsinya. Disilak cari Kalaulah anak puan ni yang bertanya misal, sekolahnya di sekolah umum saja, maka berikan dia kurikulum untuk bisa ke masjid menghafaz Quran. Berikan teman-teman yang baik, titipkan di guru-guru misalnya yang dekat dengan agama. Sekarang banyak seperti itu. Di Indonesia sekarang ada kelas sekolah-sekolah namanya IT. Bukan IT yang teknologi, bukan. IT ini tambahan plus. Jadi dia sekolah umum, tapi dia mendapatkan tambahan hafazan Quran. Ya, ada yang dikirim juga kerjasama misalnya dengan Sudan dengan Jordania, dengan Jordan, dikirim ke sana setahun, dia balik lagi. Dia belajar umum, tapi belajar pula kemudian sainsnya. Sekarang banyak di Saudi, di Jeddah itu, di University King Abdul Aziz University itu ada jurusan umum sains. Ya di biologi ada fisik, ada kimia, ada ada Mars University. Mars University yang ada di UIA. Ya itu mencetak kerjasama dengan MIT, Massachusetts Institute of Technology. Dia mendapatkan dua syahadah, dua ijazah. Ya dua sertifikat. Jadi dia belajar umum, belajar teknologi, ya belajar IT, tapi sekaligus belajar ilmu-ilmu keislaman. Disilahkan cari, pertama yang harus dilakukan berdoa, mohon kepada Allah, supaya anak ni apapun dia jadi di masa depan, dia menjadi anak yang soleh. Doanya ada di Quran surah ke-7 ayat ke-189. Allah Ta'ala alam bisawab. Ustaz, bagaimana cara kita berzikir dengan ikhlas? Ya ikhlaslah. Sebab selama ini saya merasa berzikir, saya akan membaca zikir sahaja. Ah, taip. Apa itu zikir? Zikir itu semua aktiviti kita yang ditujukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Kita tujukan untuk mengingat Allah. Karena itu semua aktivitas termasuk ibadah yang kita kerjakan dalam Al-Qur'an disebut zikir namanya. Contoh, kita solat lima waktu dalam sehari. Solat itu dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20, Taha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Saya Allah, kata Allah. Tak ada Tuhan yang layak disembah, dipertuhankan kecuali saya. Cara menyembah saya, tunaikan solat sebagai zikir kepada saya. Jadi solat itu tujuannya untuk membuat kita ingat Allah. Karena itu kalau ada orang solat tak ingat Allah, pasti ada yang salah dalam solatnya. Solat yang benar tu begitu selesai solat dia ingat Allah. Cuba buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 103 paling kanan pertengahan. Fa idza itu musola maka jika kalian telah tuntas mengerjakan solat fadhkurullah. Kalian mesti cepat ingat dengan Allah. Diciri orang berhasil solatnya itu dia ingat Allah. Kerana tu kalau orang ingat Allah dia nak akan bermaksiat, tidak akan bermaksiat. Tuan solat di masjid, keluar masjid ingat Allah, maka tidak akan pernah ada cerita tertukar kasut. Karena saat pakai kasut orang lain kita ingat Allah. Mau dipakai Allah melihat saya, tak mau saya. Tapi kalau tak ingat Allah, ini yang repot. Jangan pakai ini, jangan pakai ini, jangan. Pakai saja itu yang lebih bagus tuh, itu yang lebih bagus. Mafsu itu. Kalau anda pekerja ingat Allah, saat solat, solat. Pulang dari solat, duduk depan komputer, mengerjakan projek, saat akan mengetik hal yang haram anda ingat Allah ya Allah tak boleh ini mampir kafe ada yang haram ingat Allah tak boleh ini tak boleh itulah solat Al-Quran disebut zikir Quran surah ke-15 ayat 9 inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir karena itu ketika tuan puan baca Al-Quran tuan puan ingat Allah Orang beriman semakin tinggi imannya, jangankan baca, dia mendengar Al-Quran, maka ada ketaran dalam jiwanya dan semakin dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuan-tuan menghafaz Al-Quran lebih tinggi lagi penghafaz Quran itu semakin dekat dan semakin ingat dengan Allah. Empat kali disebutkan di Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Tuan tuan berdoa, berdoa. Dalam berdoa itu pasti ingat Allah. Karena itu doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Zikir. Tuan tuan menyebut Allah supaya dekat. Punya soalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikir. di Quran surah kedua ayat 152 paling kanan sebelah bawah fadhkuruni azkurkum kalau menyebut asmaul husna ya Allah ya sabar ya Allah ya al malik ya Allah ya al alim zikir Quran surah ke-17 ayat 110 kulid Allah awid rahman ayamma tad'u falahul asmaul husna jadi zikir itu pertama adalah semua aktiviti kita yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya zikir kita ikhlas? hanya ditujukan untuk Allah saja. Yang pertama butuh latihan untuk mengerjakannya. Saya ulang, latihan untuk mengerjakannya dengan membersihkan niat kita kerana Allah saja. Terus berlatih. Mula-mula ingin terlihat orang, terus kerjakan lagi, perbaiki niat kita kerana Allah saja, kerana Allah saja sampai kita merasakan kenikmatan berzikir walaupun tak ada orang sekitaran kita. Ada hadis sahih, hadis sahih. Di antara dosa yang cepat diampuni oleh Allah adalah dosa orang yang saat dia berzikir sendirian mengalir air matanya. Saat itulah seketika diampuni dosanya, bahkan dimasukkan ke dalam golongan yang akan dinaungi di hari kiamat dengan tujuh golongan. Ya, di antaranya adalah rajulun, seorang lelaki yang dia berzikir dalam kesendirian, kemudian mengalir air matanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, rasakan dalam berzikir itu kita akan wafat pada saat itu. kita akan wafat pada saat itu. Itu paling cepat menjadikan kita ikhlas beribadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat solat disandingkan dengan kalimat wafat. Masih ingat kalau ada orang wafat tu kalimatnya apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang buka ayat solat. Quran surah kedua ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan di pertengahan. Wasta'inu bisabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin jika tuan-puan punya soalan punya persoalan dalam hidup maka cepat minta tolong kepada Allah wasta'inu bis wasal wasta'inu bis sabri terima dulu dengan sabar jangan berkeluh kesah dia jika punya masalah ada problem jangan berkeluh kesah apalagi membuat status bikin status di media sosial engkau tidak seperti yang aku duga bah? tak jadi solusi. Minta solusi kepada Allah. Wassalat. Bagaimana cara mintanya? Lewat solat. Oh, ah, ini saya nak beri rahasia. Eh, uh, saya nak beri rahasia. Tapi ini diantara kita saja ya. Nah, ha, lihat sini. Masih ada waktu ke? Masih masih boleh ya? Oh, ha, sebelah. Masya Allah, hapus sendiri lagi. Ha, datang sendiri kuliah sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Jamaah cukup melihat cita-cita masuk surga sih, Firdaus. <laughs> Ah, lihat sini. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Gurau saja ya. Lihat sini. Was ta'inu. Perhatikan kalimatnya was ta'inu. nampak. Wasta'inu. Dan jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka mintakan solusi, minta tolong. Ini perintah Allah. Kalau kita hendak merubah kalimat perintah ini fil amar dalam bentuk permohonan, ya Allah, sekarang kami minta solusi, minta tolong. Wasta'inu, mintalah pertolongan, minta solusi. Lalu kita katakan, ya Allah, sekarang kami akan minta solusi. Maka kalimatnya akan berubah dari wasta'inu menjadi nasta'in. Nasta'in. Nasta'in. Kalau kita katakan, ya Allah, kami minta solusi ini hanya kepada engkau saja, tak ada yang lain. Kami yakin denganmu, engkau yang berjanji sekarang kami minta. Kalau kalimatnya hanya kepada engkau saja, kami yakin. Maka tambahkan kalimat iyaka di depannya. Iyaka nasta'in. iyyaka. Ha. Perhatikan kalimat ni, inilah hasilnya. Kata Allah, bila kamu punya persoalan, punya masalah, punya problem dalam hidup, maka mintakan kemudian kepada Allah. Bagaimana caranya? Wassalah dengan menunaikan solat. Saya nak tanya pada tuan dan puan. Maaf ya. Apakah dalam solat kita mengucapkan kalimat iya kanasta'in? Ya. Kapankah itu? saat berdiri dalam solat. Saat membaca Al-Fatihah. Saat membaca Al-Fatihah. Sekarang saya bacakan hadis kudsi riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang solat ketika dia membaca kalimat ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh sahabat-sahabat senior. Haddathana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rabbihi qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Perhatikan kalimatnya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Aku bagi solat itu menjadi dua bagian. Bahagian aku dan bahagian hamba-ku. Wali 'abdi masal, Jika hamba-ku mengerjakan bagiannya dengan sempurna, maka aku akan berikan bagianku untuk mereka, yaitu aku berikan apapun yang dia minta dalam solatnya. Aku bagi solat menjadi dua bahagian bagianku dan bagian hambaku. Jika hambaku mengerjakan bagiannya dengan benar sempurna, maka aku akan kabulkan apapun yang dia minta dalam solatnya. Kapan itu dimulai? Yuk kita baca hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hamba itu bermula solat dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allahu azza wa jalla hamadani 'abdi, maka Allah akan menjawab seruannya itu dengan kalimat hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahman ar-rahim. Jika hamba itu berkata ar-rahman ar-rahim, qala Allah 'azza wa jalla maka Allah menjawab asna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu malik yaumiddin, jika hamba berkata malik yaumiddin, qala Allah 'azza wa jalla majjadani 'abdi. Hambaku sedang mengagungkan ke. Awas kerana tu kalau sedang solat, rasakan kita ini ditatap oleh Allah. Tak mampu melihat, tapi rasakan kita dilihat dan rasakan dijawab setiap kalimat kita tuh itu yang disebut ihsan namanya orangnya disebut muhsin bukalah hadis riwayat muslim di jilid yang pertama nomor hadis yang ke-8 riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelah kiri paling atas di kitabnya dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya uh, Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang kedua dikenal dengan hadis Jibril Ketika Nabi SAW disoal oleh malaikat tentang ihsan, ditanya mal ihsan. Kata Nabi, An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa takun tarahu fa yara. Engkau beribadah menyembah Allah. Ta'budallah, engkau beribadah menyembah Allah. Kalau kita ingin beribadah, kita ucapkan na'budu. Na'budu, engkau beribadah kerana Allah. Seakan-akan engkau merasakan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kau tak mampu menatapnya. Rasakan. Nah, sekarang ini rahasianya. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ jika ada seorang hamba berkata dalam solatnya, Ia kana abudu. Ya Allah sekarang kepadamu saja hamba menyembah. Hamba sedang solat, sedang menghamba, sedang ibadah kepadamu saja. Tak ada yang lain. Wa iya kana Dan sekarang hamba ya Allah punya soalan dalam hidup. Punya masalah. Hadirkan dalam hati kita tu. Rasakan. Tuhan punya masalah apa? Tuhan punya problem apa? Hadirkan dalam hati. Jadi bukan sekedar bacaan saja. Begitu caranya hadirkan dalam jiwa kita. Ya Allah. Ini suami saya, istri saya, anak saya, budak-budak di sekolah, problem di kantor, di pekerjaan, jabatan. Hadirkan di benak kita nih. Nabi Zakaria tuh melakukan itu. Jadi ketika berdiri dalam solat beliau minta. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka samii'ud du'a. Ya Allah, mereka berkata hamba tak mungkin punya keturunan. Karena secara medis istri hamba difonis monofos dan mandul. Kata klinis tak mungkin punya keturunan. Mohon dalam solat, dalam berdirinya, berdiri. Dijawab oleh Allah. Fanadatul malaikat wa huwa qaimun yusalli fil mihram. Turun malaikat, beliau masih berdiri dalam solatnya. Belum tuntas solatnya, masih berdiri dalam solat. Yahya. Allah berikan berita gembira, engkau akan punya anak, langsung bahkan namanya dari Allah Yahya yang berarti hidup. Yang mustahil menurut manusia terlahir dari rahim seorang perempuan yang monofus dan mandul bayi hidup, kata Allah tak ada yang mustahil. Kita nih ditunggu oleh Allah dalam solat wa iya sa'in dan kepada engkau ya Allah kami memohon sekarang pertunjuk pertolongan solusi apa jawab Allah perhatikan jawabannya di hadis qudsi Hada baini wa baina abdi. Inilah kata Allah yang ku maksud perjanjian antara aku dengan hamba ku Wali abdi masa'al. Dan jika hamba ku benar solatnya sampai bacaan ini. Apapun yang kau minta sekarang, aku akan kabulkan. Saya tak mau berjanji lah. Tapi kalau ada masa lagi berkunjung beri kuliah sini. Kita bahas fikir solat. Ada empat rahasia dalam solat empat ni kalau benar dilakukan maka doa-doa kita sulit untuk ditolak. Hadisnya sahih. Bahkan dalam ayat Quran tu ada beberapa posisi yang langsung minta yang terbaik. Jadi kalau ingin masuk surga, minta surga yang paling bagus. Kalau dunia, minta yang paling hebat. Empat tu berdiri, dua ruku, tiga sujud, empat sesaat sebelum salam. Bagaimana caranya? Nanti kuliah yang lain. Nah, tapi apakah setiap orang yang berdiri minta? Belum tentu. Apakah setiap orang yang baca ini dikabulkan? Belum tentu kecuali orang yang saat solat dia ikhlas kerjakan dengan mengingat Allah. Bagaimana cara mengingatnya? Khusyuk. Wa inna innaha lakabiratun illa al khashiin. Bagaimana cara khusyuk? Alladzina ayat 46-nya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau hendak ikhlas dan khusyuk, maka rasakanlah engkau sedang menghadap Allah, mungkin itu solat terakhir yang engkau kerjakan. Demikian saat berzikir. Mungkin ini zikir terakhir. Saya wafat dalam keadaan berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wafat. Sujud, wafat. Kerana itu kalau hendak solat, mendengar panggilan adhan, siapkan pakaian terbaik, yang paling halal. Karena mungkin itu panggilan terakhir dalam hidup. Mungkin kita wafat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari pakaian baik. Buka Quran surah ke-7, ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, jika ada panggilan dari masjid, cepat kenakan pakaian terindahmu. Bagaimana tuan puan ni? Diundang oleh manusia datang, datang ke parti, pakaian baik luar biasa yang undang manusia. Belum tentu sehari diundang lima kali ada parti. Pakaian bagus, semua bagus, kasut bagus. Diundang Allah pakaian macam tu. Pakaian olahraga dipakai pula pakaian untuk solat. Depannya Messi, belakang Ronaldo, bingunglah malaikat. Huh? Bagaimana kita bisa mendapat rahmat? pakai yang paling indah. Ya, terakhir saya punya kisah sedikit saja. Ada seorang perempuan tu di Qatar dulu. Ini soleha perempuan ini. Ini kisah nyata. Saya dapat riwayat-riwayat dari orang fiqah. Jadi dia dekat, sangat dekat dengan Allah. Dan dia tu begitu ikhlas menunaikan solat. Selalu teringat kalau ada panggilan Allah, cepat dia respon. Tiba Tibalah masa pernikahan dia. Saat dia sedang bersolat tu, berhias, berzina. Tertiba kemudian, Mau masuk isyak. Ibundanya datang. Ibunya berkata, kamu siap kita akan perkenalkan kepada orang-orang yang datang ni. Hadir yang datang. Azan berkumandang. Dia berkata pada ibundanya, ma, hanal waqat. Tiba waktu solat. Saya ingin solat dahulu, baru saya keluar. Apa kata ibundanya? Kamu nanti bisa kerjakan nanti. Sekarang kamu keluar dulu. Kalau kamu nanti solat, kamu wuduk, hilanglah nanti semua hiasan tu, Make upnya hilang semua. Kamu keluar dulu. Kata perempuan ni anaknya ma hanal waqt. Panggilan Allah sudah tiba. Aku malu kepada Allah. Allah yang berikan aku waktu, kesempatan untuk bisa menikah. Aku ingin bersyukur kepadanya. Ibu naknya keluar dengan sangat ketus. Dia keluar, ya sudahlah kamu kalau begitu dia banting pintu keluar. Maka dia berwudu. Wudu dengan sempurna, dengan khusyuk. Jatuhlah make up-make up itu. Dia siap menunaikan solat. Khusyuk, enak. Ini kisah nyata, enak solat. Begitu dia sujud, lama dia sujud tuh nikmat. Saking nikmatnya lama lama lama tak bangun lagi dia. Disitulah ternyata saat terakhir dia hidup. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Manusia menginginkan ia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan ia menjadi pengantin akhirat. Manusia menginginkan ia berzina bersolek dengan make up dunia, Allah menginginkan dia bersolek dengan make up akhirat. Lepaskan tuh make up dunia, ganti dengan make up akhirat. Wudhu. Masya Begitulah berzikir. Rasakan seakan-akan kita akan wafat. Wafat, wafat, wafat. Indah. Ah, ha, bagian terakhir, saya cuma punya waktu 10 minit ni sebelum saya jawab ni sedikit-sedikit. Uh, kalau kita hendak perhatikan pedoman Quran tadi, yang paling mudah saya berikan rahsia cepat. Tuan puan cari kitab InsyaAllah sudah banyak lah translate-nya Terjemahnya sudah banyak Saya yakin dalam bahasa Melayu pun ada Cari kitab Sahih Al-Bukhari Kitab hadis Ya, kitab hadis Nama lengkapnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad al Muhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya. Coba diulang. Ah, kalau sulit mengulang, cukup cari singkatannya saja. Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Cuma empat jilid saja yang berbahasa Arab. Oh, harganya pun sangat murah. Murah sangatlah. Hanya seratus ringgit saja. Di Indonesia tiga ratus lima puluh ribu. 100 ringgit dapat dunia akhirat. Empat. Tuan-puan isi pulsa berapa ringgit tu sebulan? Ya pulsa dunia bisa dikumpul-kumpul. Kenapa tak mengisi pulsa akhirat? Kumpulkan tu. Ini diantara antara kitab paling baik. Disepakati oleh ulama. Panduan kita dalam bisa menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kitab paling sahih. Setelah Al-Quranul Karim. Kemudian al Hadis. al Hadis yang paling sahih sekarang adalah patokan pertama sahih Al-Bukhari. Saya nak bicara manhaj. Manhaj Al-Bukhari ini luar biasa. Beliau membagi kitabnya ke dalam 97 pembahasan. Semua 97 ini adalah semua perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan Nabi. Jadi oleh beliau itu dirumuskan. Nabi untuk menaikkan iman begini. Untuk pelajar-pelajar begini cara belajar. Kalau ada yang sakit begini cara minta obatnya. Kalau ada yang hendak berhaji begini caranya. Semua diklasifikasikan. 97 pembahasan. Dan indahnya sebelum menampilkan hadis nabinya, beliau keluarkan ayat Qurannya dahulu. 97 bab kitab. Pertama kitab Badul Wahyi. Kedua kitabul Iman. 57 hadis. Ketiga kitabul Ilmi. Sering ada soalan ustaz, bagaimana ni saya ni bisa menaikkan iman? Iman saya ni kadang naik turun, naik turun, naik turun. Seperti lift lah, naik kadang turun, naik kadang turun. Kadang aneh juga kalau sudah naik kenapa harus turun? Maka rumusnya ada dari Nabi 57 hadis. Ini amalan-amalan menaikkan iman dan dijaga supaya tak turun lagi. Ada. Kitabul Imarah, kitab menata pemerintahan. Bagaimana supaya di pemerintahan itu berkah, berjaya? Ada semua. Kitabut Tijarah, bimbingan bisnis. Ayatnya ada, hadisnya apa? Bagaimana berbisnis dengan baik? Allah ridha. Harta dapat, rezeki melimpah dan ridha Allah didapatkan. Ada Kitabut Tijarah. Kitabul Usrah ada. Kalau mau ibu combine dengan misalnya Ustaz Ahmad, saya beri rahsia kedua ni untuk puan-puan. Kenapa Nabi diperkenankan menikah dengan lebih dari empat perempuan? Empat isteri. Kenapa diperkenankan menikah lebih daripada empat isteri? Ya. Tuhan ni hanya boleh empat saja. Kalau sanggup dan adil. Ya, kalau sanggup dan adil. Ada suami isteri bertanya masalah poligami. Nanti itu kita bahas nantilah ya. Tapi yang menariknya dia tanya, "Ustaz, kita ni berdebat begini begini begini begini ha, dia pro bagaimana dalilnya ya saya tak pakai dalil saya tanya saja ibu kalau imam tu di rumah siapa suami ke ustaz baik kalau imam tu berapa orang harus satu baik kalau makmum ya, isteri lah ustaz kalau makmum satu boleh boleh dua boleh boleh ustaz tiga boleh boleh ya sudah dia pulang dia diskusi lagi. Tapi itu pun kalau memenuhi syarat dan ketentuan. Kalau tak jangan dipaksakan karena itu amanah dari Allah akan ditanya. Akan ditanya. Akan ditanya. Semua titipan. Jadi berpartner dalam hidup tu semua akan ditanya. Suami membantu istri menjadi soleh. Soleha, istri membantu suami jadi saleh. Jadi jangan sampai memaksakan urusan dunia dan syahwat tapi anda kesulitan menjawab amanah Allah. Nah yang mau saya sampaikan saya kembali. Kenapa Nabi diperkenankan boleh menikah lebih daripada empat istri. Ternyata semua istri-istri Nabi itu miniatur karakteristik semua perempuan di muka bumi. Di semua karakter perempuan di bumi itu nampak pada semua istri-istri Nabi SAW. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada. Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi setelah menikah dengan Nabi, cemburunya urusan akhirat. Kalau si fulana bisa tahajud dengan Nabi, besok Nabi datang ke saya, saya pun mesti tahajud. Mulanya hitungan urusan dunia. Setelah menikah dengan Nabi, bagaimana satu kurma menjadi ibadah? Indah. Coba puan ke rumah tengoklah, lihat cermin. Nanti ada yang mirip Sayyidah Aisyah. Ah, bukan wajahnya, bukan. Ya, bukan parasnya, tapi karakternya. Ada yang senang gesit belajar. Ada yang tabah seperti Saudah binti Zam'ah. Tapi kalau seperti Sayyidah Khadijah, itu agak sulit lah. Sulit. Sayyidah Khadijah tu disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis yang keempat sampai lima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi itu punya persoalan pulang dari Gua Hira setelah peristiwa Iqra. Senang ke Gua Hira supaya mendapatkan wahyu. Berangkatlah siang-siang wahyu tak turun. Belum turun. Turun dari Gua Hira di pertengahan siang-siang tak ada orang siapapun, kosong semua. Tiba-tiba ada suara dari atas memanggil. Muhammad. Muhammad. Nabi belum pernah tengok malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Karena yang ikhra itu menyamar jadi lelaki. Dia dekat kemudian. Belum pernah nampak. Begitu lihat kanan kiri kosong. Depan belakang tak ada orang. Tengok atas Allah ada makhluk. Kata Nabi. Ka'annahu yakmudu bainas sama'i wal ard. Dia duduk antara langit dan bumi. Tengok begini Muhammad. Baca nama siapa? Nama siapa? Zat? Zata. Tuan Zata keluar dari masjid ni. Masjid wilayah. Siang-siang tak ada orang. Masya Allah. Siang tak ada orang. Begitu keluar, ada yang panggil. Zeta. <laughs> Zeta. Tengok kanan kiri tak nampak orang depan belakang kosong. Lihat ke atas ada makhluk jubah putih rambutnya agak panjang panggil Zeta. Apa yang tuan lakukan? <laughs> Assalamualaikum. Tak <laughs> lah. Tak. Makanya di hadisnya. Faru'ibtu minhu aku ni takut sampai bulu kuduk ni bulu-bulu yang ada di ni rambut yang ada di tubuh ni naik jadi takut tu biasa fitrah salah kalau tak takut yang salah tu takut ketika berbuat amal soleh kalau takut berbuat maksiat bagus takut pada yang mengkhawatirkan normal normal maka Nabi kemudian meninggalkan tempat itu lalu pergi ke rumahnya bergegas beliau inilah kisah yang mau saya sampaikan begitu sampai di rumahnya mengucapkan salam dibuka oleh Sayyidah Khadijah Allahu Akbar tampak wajahnya saja tengok wajahnya hilanglah sebagian dari muskilnya hilang setengah masalahnya hilang setengah problemnya datang dalam keadaan gelisah takut lihat istri wajah istri tengok saja sedikit tengok wajah istri hilang setengah masalahnya kata Nabi zammiluni zammiluni tolong selimuti aku selimuti aku dibawa ke kamar tu diberikan selimut selimut berlindung dari kekhawatiran Begitu diselimuti, selesai diselimuti, beliau berkata dengan indah sekali dalam bahasa kita zauji. Sayang, suamiku sayang, engkau tu orang baik. Tidak pernah punya musuh. Engkau menyambung silaturahim. Berbuat baik dengan orang banyak. Yakinkan pada jiwamu saat ini pula, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Masuk ke dalam jiwa Nabi, tenanglah semuanya itu. Lalu turunlah malaikat kemudian yang tadi itu. Dalam keadaan sudah tenang. Turun kemudian ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itulah asbabun nuzulnya surah Al-Mudathir surah ke-74 itu. Hei orang yang sedang ketakutan berlindung di balik selimut. Sekarang kau sudah tenang, bangun berikan peringatan, dakwah terang-terangan sekarang. Ketenangan itu lahir dari aktivitas Sayyidah Khadijah. Karakternya. Ibu belajarlah seperti itu. Bapak kalau mau lihat, tuan mau lihat apakah Puan sama seperti Sayyidah Khadijah? Ah, tengok pulang dari bekerja, suasana penat, capailah itu, pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah oleh nyonya, ya, oleh istri di rumah. Begitu tengok wajahnya, wah, Masya Allah. Tambah masalah? <laughs> ah, kalau tambah masalah, ah, itu artinya belum nampak. Maka belajar. Cari oleh puan, cari. Ini hadis-hadis Sayyidah Aisyah. Saudah binti Zama' dapatkan itu semua. Ah, itulah cara bermanhaj sesuai dengan keterangan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sekaranglah, mulailah. Ya, saya saran, saya, kalau boleh saya beri saran di masjid-masjid ini, cobalah buat kelas-kelas manhaj Al-Quran dan Sunnah. Dari ulama-ulama kita di sini. Buat kelas doktor dari Al-Quran, hadisnya apa, ayatnya apa. Buat kelas untuk para pengusaha, pebisnis, ayatnya apa, di siapa. Kami buat di Indonesia. Saya punya kelas-kelas pebisnis ada 400 orang. Kelas dokter ada 400 orang. Ada kelas ibu rumah tangga yang di rumah ada. Ada kelas pelajar, ada kelas pengajar, ada kelas praktisi kesehatan. Ada. Ada. Jadi ayat-ayat kita turunkan, hadis yang kita turunkan, kita berharap dia bekerja hadir spirit Quran dalam jiwanya. Dan semua gratis, percuma. Tak ada bayar, tak ada bayar. Saya untuk urusan akhirat tak mau saya. Saya pun datang ke sini, saya tegaskan sekali lagi. Jangan berikan saya wang atau apapun, saya tak mau. Saya datang ke sini, saya mampu, saya beli tiket. Saya cari hotel, saya tinggal. Supaya hujah saya ringan di hadapan Allah. Di saya punya hujah di hadapan Allah. Saya, ya Allah, saya tidak datang ke Kuala Lumpur. Saya berdakwah, saya tak minta apapun. Tak minta ringgit, tak minta apapun. Sudah saya sampaikan. Ringan saya di hadapan Allah. Alhamdulillah. Dan itu pilihan terserah anda. Anda mengamalkan, sila. Tidak, anda akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Datang seorang ustaz kepadamu. Tidak meminta apapun. Dia telah terangkan kepadamu. Dia berikan apa yang dia mampu. Kenapa engkau tidak ikuti? Apa jawab Tuan Puan di hadapan Allah Subhanahu SWT? Saya ingatkan lagi kepada pengurus masjid. Jangan berikan siapapun. Saya ingin datang dan ringan hisab saya di hadapan Allah. Kalau mau bantu saya, mau bantu saya, tolong dalam sujud doakan kehadiran Allah. Ya Allah mohon ampuni dosa-dosa Adi Hidayat dan keluarganya. Itu saja yang saya minta. Tadi yang lain. Oh, saya punya tiga minit ya. Bagaimana cara mahu hafal 30 juz? Ya berhafal lah, menghafal. <laughs> Oh, caranya begini. Ini ada Nuhas 10 tahun, Masya Allah. Pertama Nuha saya ni sangat seronok dengan pertanyaan ni. Senang bahagia saya. Ada anak kecil 10 tahun tanya bagaimana menghafal Quran. Ya, ada orang sudah tua 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun untuk baca pun belum punya waktu. Ha, ini kita berdoa ya mudah-mudahan anak ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berniat dengan kuat ikhlas kerana Allah. Dalilnya Quran surah 96 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pesan Allah kepada Nabi, ayo baca Quran, dapatkan Al-Quran, bismi rabbik niatkan kerana Allah. Nuhani ni mulai belajar nanti insyaAllah Niatkan kerana Allah Bismillah Niatkan Jangan kerana yang lain Termasuk ustaz Saya ingin jadi hafizah Kalau ingin jadi hafizah Tidak usahlah menghafaz Ganti nama saja dari Nuha jadi hafizah <laughs> Niatkan kerana Allah ya. Yang kedua Cari guru yang baik Cari guru yang benar. Karena Al-Quran ini mesti ada guru. Tak bisa baca Al-Quran, tak ada guru, tak bisa. Kemarin kita sudah bahas tadi lah kuliah. Di Masjid Tuhan Kumizan. Saya tuliskan tiga huruf saja. Alif, Lam dengan Mim. Dibaca oleh tiga orang. Makhraja bagus semua. Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Mim. Bagus makhrajnya. Cuma saya kata, maksud saya bukan Alif, Lam, Mim. Maksud saya alam. Alam. Salah baca bukan alif lamim tapi alam. Bagaimana kita bisa tahu ini alif lamim atau alam? Bagaimana kita bisa tahu ini majra atau majre? Bagaimana kita bisa tahu ini anak dibaca pendek atau ana dibaca panjang? Bagaimana kita bisa tahu alaihi atau alaihu? Mesti ada guru yang mengajarkan kita. Cari guru. Ustaz kami nak temukan guru sulitlah. Cari murattal. Sekarang banyak YouTube daripada tengok yang sia-sia, tak ada maknanya, tak ada guna, Carilah yang baik-baik. Al-Quran. Banyak sekarang. Ada Syekh Al-Khusari. Ha, itu baik dah. Ya, bermula dengan Syekh Al-Khusari. Itu Syekh Al-Quran. Ingin cepat sikit Syekh Abdul Rahman As-Sudis. Atau Syekh misalnya Surim. Itu suara kalau ada rendah dikit. Saya Mishari Rashid misalnya boleh lah. Sila. Pilih Syekh-Syekh yang baik. Lihat bacaannya, ikuti. Lalu nanti ikut tahsin dengan guru-guru yang ada. Tiga, cari mushaf. Mushaf usnani, tapi jangan pernah bertukar-tukar mushaf. Satu mushaf itu saja. Satu saja. Ya. Yang sudah dapat at-taisir kemarin, ya silakan gunakan itu. Satu saja. Usahakan yang yang uh, susunannya itu menggunakan Utsmani satu halaman 15 baris. Satu halaman 15 baris. Kecuali yang pertama halaman pertama Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5, 6 sampai 16, 17 sampai dengan 24, 25 sampai 29, 30 sampai dengan 37, 38 sampai dengan 48, demikian seterusnya. Susunannya. Yang keempat, harus punya priority. Prioritas dia. Tempatkan hafazan sebagai priority. Prioritas kita. Sebab orang kalau sudah punya prioritas, dia akan tunaikan semampu yang bisa dia lakukan. Dan yang kelima, harus ada motivation. Motivation hadirkan motivasi terbaik untuk bisa menghafaz Quran dengan baik. Saya dulu motivasi terbaiknya adalah untuk bisa berkhidmat kepada ayahanda almarhum. Saya alhamdulillah Allah titipkan ayah yang menurut saya baik. Di kecil beliau mengajar di desa kami, di kampung itu, di musalla kecil. Saya selalu menyertai itu. Jadi beliau mengajar, saya tertidur di sampingnya. Sekarang kami terbaliklah. Saya mengajar, beliau tertidur untuk selamanya. Kalau selesai beliau mengajar, beliau gendong saya pulang. Kadang saya sengaja saya pura-pura tidur. Saya ingin tahu apakah ayah saya akan menggendong saya. Ternyata masih digendong pula. Dan tertawa. Saya nak tidur, ya beliau menggoda, berikan canda kepada saya. Supaya terasa bahagianya. Tanpa saya sedari, saya mau masuk pesantren, mau belajar. Beliau difonis sakit, sudah ada komplikasi di tubuhnya tak bisa mengantar saya dipeluk dengan erat minta maaf kepada saya kerana tak mampu mengantar ke pondok ya belum menangis saya itu saya belum fahamlah saya itu masih kecil saya berangkat kemudian ke pondok dua pekan ada maklumat saya dipanggil nama saya kakak saya sudah menunggu lalu ya guru tu bercakaplah saya itu Ananda mesti pulang. Tapi tak berikan maklum kepada kami. Apa yang terjadi? Saya tanya kakak saya, bagaimana dengan ayah? Beliau diam saja. Ya, sampai saya di Bandung, paman saya, kalau di sini mungkin di Jakim ya. Eh, saya tanya, belum sempat saya tanya beliau jawab. Mohon maaf barangkali Ananda Adi tak bisa melihat ayah lagi karena mungkin tiba nanti di rumah sudah dikuburkan. Ayah saya sudah meninggal, saya diberitahu oleh paman dan saya tak bisa menatapnya lagi. Pulanglah saya. Tu dari Bandung ke rumah saya tu ada kisaran 4 jam lah naik kereta. Sampai di rumah saya dapat ibu saya sudah lewat maghrib menjelang isya. Dia duduk tabah sekali. Tak menangis tak apa dia sambut saya. Saya peluklah beliau. Saya pun tak menangis kerana saya tak ingin membuat ibu sedih. Saya peluk di situ, saya temani tidur. Di tidur tu saya bermimpi melihat ayah saya. Mengenakan kemeja, hanya memberi isyarat saja. Besoknya saya bangun, saya buka semua tu kamar ayah saya, saya lihat. Allahu Akbar ternyata selama ini yang beliau ajarkan pada saya bukan kitab-kitabnya tapi akhlak-akhlaknya yang berisi dari kitab-kitab tu. Saya tak pernah ditunjukkan ni kitab ini kitab ni. Tidak. Tapi yang saya temukan kitab tu di pondok tu saat saya mondok saya lihat kitab-kitab itu. Ada semua di kamar saya. Rupanya isi kitab tu diajarkan melalui saya secara langsung bukan dari bacaan. Menangis saya waktu itu saya bawa mushaf. Satu mushaf tuh. Ayah saya wafat semua bajunya dibagi oleh kekerabat kerabatnya kawan-kawan dekatnya. Semua baju dibagi semua. Hanya meninggalkan kitab dan mushaf saja. Saya bawa mushaf, saya masih ingat mushafnya. Saya bawa mushafnya, saya duduk di ruang tamu itu, di ruang tengah. Saya menghadap ke arah kiblat, saya buka lah mushaf itu. situlah saya bermohon kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tak akan bisa menatap ayah saya lagi. Saya tak bisa berbakti lagi dalam hidupnya. Maka mohon ya Allah, ganti bakti saya ini dengan menghafazkan Quran dan jadikan setiap huruf dari Al-Quran yang saya hafazkan ini mengalir pahala untuk ayah saya. Mula saya menghafaz waktu itu, menangis saya dan saya tak bisa berhenti mengucapkan Al-Quran. Setiap saya bacakan, dia datang, datang, datang, datang. Saya hanya ingin 8 ayat, masuklah 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat. Dengan numbernya, dengan artinya, dengan macam-macam. Tanpa bisa saya hentikan. Ini ya, saya berhenti, saya menangis lagi. Saya pulanglah ke pondok tu. Di pondok kita ditugaskan menghafaz 8 ayat saat saya diminta baca, lisan saya tak bisa berhenti. Sampai dengan 40 ayat saya baca terus. Baca, baca, baca, baca, baca, baca. Sampai Ustaz mengatakan sudah cukup nak kamu duduk sini. Ustaz pamit keluar dulu. Kamu berikan nilai lah kepada teman-teman ini. Jadi motivasi terbaik itu pada saat itu adalah bagaimana bisa kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi saya berikan nasihatlah kepada teman-teman ini, saudara-saudariku, anak-anak, budak-budak ataupun siapapun yang ingin menghafaz Quran, cubalah niatkan dengan niat yang baik. Kalau masih ada orang tua, ayah, ibu, bapa, ibu, ya, pakcik, pakciknya, berbaktilah pada keduanya. Sebab kalau sudah tak ada, sulit lagi kita menemukan bakti itu. Saya bawa ibu saya haji. perjuang luar biasa. Mungkin kalau nak kisah lah, panjang lah kisah itu. Sampai tawaf, saya gandeng dengan tangan kanan saya. Sa'i, saya gandeng dengan tangan kanan saya. Saya bayangkan bagaimana Sayyidah Hajar membuat yang terbaik untuk Ismail. Saat tangan kanan ini menggandeng ibu, ada tangan kiri yang tak bisa menggandeng siapapun. Itulah saya berdoa, Ya Allah berikan kemuliaan pada saya, pada ayah saya, pada saya. Di saya berikan nasihat kalau masih ada bapa ibu, cepat berbakti pada keduanya. Karena kalau sudah tidak ada satu di antara keduanya, tak ada lagi kesempatan yang kita bisa berikan dalam alam hidupnya, kecuali doa-doa dan amal saleh. Di saya berikan nasihat kepada Nuh ini, Alhamdulillah bertakwalah kepada Allah, sayangi kedua orang tua, kemudian berusaha berjuang dengan baik, insya Allah Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk menghafaz. Ya, saya jumpa dengan seorang anak namanya Ashraf diantar dihantar dia oleh dua orang tua ayah ibunya tiga saudaranya. Ya Habib Abdul Rahman As-Sulis, kemudian yang kedua Fat, uh, tiga Fatur Rahman, yang keempat Wais Al-Qarni masih kecil dia dua bulan saja. Ya, masih ditimbang dia datang dengan datuknya pula, kakek neneknya. Opa omanya datang semua. Ya. Apa yang mau disampaikan? Allahu Akbar. Peran ibundanya mendidik dia menghafazkan Quran, ingin dicek Quran sampai hafaz Quran tujuh tahun tu hafaz Quran dengan numbernya, dengan maknanya, dengan topiknya, temanya. Dan kami uji tes dia. Saya utus seorang santri coba tes sana ini. Saat dites dia diberikan soalan, baca ayat. Diberikan ayat tentang neraka. Menangis air matanya. Anak tujuh tahun baca ayat tentang neraka, menangis air matanya. Keluar air mata, menangis dia. Ya. Nah, itu sudah banyak pak, tuan-puan. Anak-anak budak-budak kecil hafaz Quran. Empat tahun, lima tahun ada yang buta mata, lumpuh tak hafaz Quran. Dan ketika ditanya, luar biasa ajib jawabannya. Kenapa menghafaz Quran? Supaya saya punya bekal pulang menghadap Allah. Tuan-puan diberi 40 tahun, 50 tahun, mata sehat, otak sehat, semua fisik sehat tapi belum punya waktu hanya sekedar untuk membaca. Apa tak malu menghadap Allah nanti saat kita berpulang? Maka bertakwalah kepada Allah. Semoga Allah muliakan kita semua. Dan semoga Allah berikan keberkahan untuk seluruhnya. Eh, saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan eh, kesempatan berada bersama keluarga-keluarga di Malaysia ini. Saya jadikan semua keluarga. Bagi saya anda semua keluarga. Alhamdulillah kita satu rumpun harus bersama-sama bersinergi jangan sampai terpecah belah apalagi kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Saya selalu menatap siapapun dalam taklim saya supaya saya bisa berdoa kehadirat Allah ketika dalam sujud dalam solat. Eh, guru saya mengatakan kamu siang berdakwah malam kamu bermunajat kepada Allah. Bayangkan murid-muridmu mintakan kepada Allah, jadikan dirimu ikhlas supaya kalimat-kalimat oh, mengalir kepada jiwa-jiwa itu dan dengan itu mudah untuk diamalkan. Saya tak minta apapun kecuali kita berniat mengubah diri kita lebih baik di hadapan Allah, saling mendoakan dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berucap terima kasih kepada pengelola dari masjid wilayah ini di Kuala Lumpur. Semoga Allah senantiasa berikan rahmat, kemudian limpahan pahala yang berlipat dan juga dijaga keikhlasannya dan mudah-mudahan Allah berikan juga semua kejayaan termasuk pemerintahan kerajaan Malaysia saya mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang baik. Semoga eh, Tun juga Mahathir diberikan kesihatan oleh Allah bisa membawa rakyat Malaysia dalam kejayaan yang baik dan semoga Allah jaga negeri ini dalam keamanan, kesejahteraan, Indonesia pula juga semua negeri-negeri muslim di mana pun berada. Saya mohon maaf eh, barangkali saya tak bisa menjawab semua soalan ini kerana terbatasnya waktu. Namun demikian insya-Allah eh, kami punya channel YouTube ya channel YouTube itu Adi Hidayat Official. Tuan-puan bisa masuk ke situ. Dan kami insya Allah di situ ada session untuk menjawab soalan-soalan. Di soalan yang masuk ni kami kumpulkan, kemudian kami jawab-jawab dari situ. Ya, jika soalnya pribadi, tuliskan saja secara samar. Kasusnya samar, supaya kami tidak harus menyebut nama. Nanti kami samarkan, kami jawab kemudian uh, sessionnya. Jika tuan-puan hendak singgah di uh, Indonesia, sila mampir ke Bekasi. Kami ada majlis di sana, di Majlis Al-Ihsan. Malam Jumaat sekarang kami ada program yang baru, yaitu program karantina untuk menghafaz Al-Quran 30 hari 30 juz. Setiap ya, 30 hari 30 juz beserta numbernya, beserta halamannya. Tujuannya bukan untuk menghafaz nombor itu tak. Tujuannya supaya mudah untuk diamalkan. Kemarin di di Putrajaya di Masjid Tuan Kumizan uh, ada juga uh, trainers-trainers yang datang dan kami tunjukkan beberapa untuk menghafaz. Nanti bulan depan tu kita ada program untuk karantina. Ikhwan ada, akhwat ada. Sudah ada tempatnya insyaAllah. Datang, ada pelajarannya 30 hari. Tapi karantina di sana. Ya. Yang kedua, Eh, kami juga ada kerjasama ya dengan Al Azhar Syarif di Kairo di, di Mesir dengan Sudan Jamiatul Quran kita buka kelas khusus nanti untuk sanad. Jadi kalau ada mau ambil sanad tujuh kiraat, sepuluh kiraat, eh, itu bisa ada. Ya, untuk tajwidnya karena di kami ini tak ada orang menghafaz Quran hanya sekedar hafaz. Harus dia mutqin dengan bacaannya bagus benar bacaan supaya bisa dibawa dipraktikkan dalam hidupnya. Kami kira itu yang bisa eh, kami sampaikan. Semoga Allah sekali lagi muliakan kita semua. Saya pun mohon pamit kepada semuanya karena hari ini kami mesti kembali ke Indonesia insyaallah dan mudah-mudahan kita diberikan masa lagi untuk berjumpa di dalam kuliah yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.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 إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا ووفقنا يا الله لنعمل بما تعلمنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين زين يا الله أخلاقنا بزينة القرآن ونور يا الله حياتنا بحياة القرآن اللهم إذا كان هنالك بقية أيامنا فاجعل بقية أيامنا بحياة طيبة وإذا كان هذا اليوم يا الله من آخر حياتنا فاجعل آخر حياتنا حسن الخاتمة خاتمة وقوي لسانا نقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فأجب كلمتنا يا الله بقولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم احفظ بلادنا واحفظ أمراءنا اللهم احفظ يا الله علماءنا واجعلهم مخلصين في دعوتهم يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته